Eta... Traola, hau partner. Eta nire zaparte, Aymar, aspaldiko aparte, zube amen. Bai, bai, horrien. bai, azte etorri barek, kanpoen egona soportan, da... Majo vuelta... bizias, majo bizias. Bai. Rubiso, rubiso, bai. rubiso, rubiso, etorri da. Alda nien, bai, inerra gartzen, eh? Baina, oh, oportan be bururi asko moten egonaz, eta gero ikusiko zue zer ekarrioten, inguen. Ona hori, oporrak be balizitzen da, bez? pizkati ideiak eta refersitako, ez mm. bakarreko horputze, eh, playan da euskila hartan, claro. idea pe eta, eta tarte barrizik ekarteko. Beste alde batetik, hemen, eskarraldien. Beti ordenadoren atzien ikuste eh, oitute gauzen Teniko, así eh, da, la Se pasa da. Se gure abestiz llegas. Va, va, se pasa da. Este... Amen abil da, eztaki, aquí. se pasa da, baina... Este gogun laixi erratiko abestiz. Abestiz kaduka caduca, baina. Jo. Ja, beste bat, enbiku. Ni pete da su kontrata, Mateo Sosa hartu yo gulo, ze asken al Asken al eh. Aquí, da bai. izartzen, baina barro. Desastre, eh, desastre, desastre. Aitzelesko bai. kuñi, piñego, así eta gero esto guiña abestirik, eh. O sea, eh, Oso ondo a baina a ver, a ver, a ver, Baizos. Bai, Sosa izango da. Sosa izango da, ez dakini ba. Ez dakiko, ba. Baina, bueno, hemen txegauz. Baina dana ondo, eh. Uste dut, basa bizela ordenadora ordenetan. Ba, Eh? Crusher. Ordenando el ordenador, esaten dana, así que beitxo, eh? Así es la causa dien, eh? Ordeñando. Eh, ordeñando. Maleta, Ordeñando. Bai. Baina, hiru pertsona orkestu gara, baina... Se esango nik. Lau garrema pemen dao. Ostras, eh? Lau garrema pemen No retorri bai Eta estreñeko aldiz, laixi hartzen maga zinen, Hola, que hay. Le pocho, arrazaldeón. Arrazaldeón, bai. Arrazaldeón, le pocho. Esa que ni golpera en asentxute. Bai, ni be... Gitzitxo. Eh, Epa! Eh, eh, eh, eh. eh. Se zulotan sartu gara. Teniko... Oi hartzun, eh? Oi eh? Pintxate glas. Hoy llega hemen lepotxo, ez? Bai, eh, bai. laixi hartzen magazinen, irrati jenez, laixi irrati jenez. Baina... Oin arte autonomo ibilinaz, beti noberan kontutik. <laughs> Ba, bueno, gaur agarpen egin behar hoi ba. Oin entzuten gara. Estol derria musika saioen gidari. Bai, Buruzagi. Bota dugu saiotxo batzuko horren arire, eta behitxu, babariku baten ertera etortie aukeri eukin dugu. Ja, eta, eh, zardan, eh? Zuen gidaritzapien. Esan bian nivela nahiko altu dago zule, zule tartian, baina gaur ikusi zu profesionalak zean biarekin da benazta. Le lengua gezurre, biharna, bueno, eixi zileke bai, bai. Bueno, bako bere xarma, eh, zonako ganea zuzeneko bat, Bai, bai, bai, bai, bai. Estreño Galdiz, bai, eh, bai, bai, zuzeneko, bai. eh? Ni, nabile espectador, espectador VIP, disfrutetan. Eh, eh, bai, bai, bai. Suka da... Zuka, zuka gozatu eta jakin konstiente dizen, millo bat pertsona inguru gongo dela eurien etxietatik jarraitzen. Dardari, eskuen dardari. Eta ez etxietatik bakarrik, eh? Internetak hau zabadeko ona, jenti ondartzen dauela entzuten, jenti Madrien Ramblas eta... Ramblasetan? Ramblas eta Madrid, eh? <laughs> Hori Barcelona, da. <laughs> Baina holan, holan bi, esan dozuz baten da, jazta. Hori da, hori da. Al bai. ba, Madrid en eta alderri guztietan nahi zelako entzuten. Perfecto. Tak, internet ala hostia da. Hori eh? Opa internet. <laughs> Opa internet. internet, majo. <laughs> eta opa laixia herriratia. Opa laixia herriratia, klaro, etx. Eta bueno, sarreria hasi e, emoteko, sarreraren sarrerako, astero astero ekarri zen berrerian berriren bat, menin durengaleko berrizek eta. Eta horretako, imarri txikot, Bai, <laughs> Aimar edo Anbotoko tal eh, bueno, beti saltzen du. <laughs> Bueno, bai, ya que ya que Aimar llegó medio de confianza. Bai, pizka bai. propaganda, pues de está arriba. En en arpide Anboto aldizkari zen, mentan merezi dela, kristonako con la niñada, bai. estaba lijo Facebook Facebooken jarraitu eta horri gurtie. Joder, papel pizka be bida, se besta bai. papelerik ez da produzio. Ah, bueno, kompetentzia por Atletico, esa hainbeste se arpide eta entzula ixa irratia, se, ah, bai, ah, bai, ah, bai, bai, Bueno, azteko, e, eh, oin, musikaire jaialdizien egitaraue aurkeztu dabie, e, ustaien zier, e, eh, ba, hongo die, mm, ez dakit notzeko, zien, porrez eta pari mototz, <laughs> maian kantu bat gara emanaldia be ikusteko aukeri ongo da, elorri zion izango da, e, bueno, e, e, bueno, jaialdi hau edo, imaginetan dute COVID gaitik eta urte bizien ez talaen, eh? baina, bueno, e, eh, preste hongo da, lariz jaure gizien, garandoko parkin eta plazan beba, eta, bueno, e, ba, animetan basari, ba, informazio gehi autopau eta bertaratu elortzora. Zerrak kontu, eh? Barri honen arabera, eh, zenbat jai eta olako ekitalin bir jaiotza ondan, ez? Onako geldialde luze batek, zelan ikena horrein, barriz be gogeiagoa sartzi, ez bai, uste? Bai, jo, eta igertzen da, bai, ez? Edo zaga antolatzen dozule normale baino gente gehiago dau. Eta oin be, asko pastan da, dauzla plan pilo batera, ez dakit igerri dozuen. Eh? Ni bai, igerriot, bai. igerriot, eh, eh, eh. hain gara fidelak gu entzuliekiko, ba, hain bat eta hain bat plan, lehen ein ezin izan dugu zenak, ze pandemia utzien jaio ginen, ezin gara da nera, llegau. Gure agule, baina gu entzulie zuekiko fidela gara, eta, bai, eta hemen gara, hosti da lero, bintzat, San Juanak bitxarte. <laughs> Ja egon gara. Eta ikusiko. Kristina eta justu hamen gara, tranquil. <laughs> Eskoie, señora. Eskoie, senyora. <laughs> Eh, aurrera jarraitzeko, bueno, beste barri bat ingurukue, e, antza hoiz inguruetan e, eh, topo e, arkikuntza geologikuek, e, antza historia aurreko hieta sekuentzia megalitiko luzenetarikue da, ez dakit, Europa mailan edo, Eta bueno, bat menbe bat dugu gule, eh? Oiz mendizien. Oiz mendizien, bai. Ez que oso esan duratu da oiz mendizien, benetan, bai, eh? Bai, bai. bai. bai. bai. Beti, historia aurretik, eh? Bai, bai. Eta, jode, karo. Egazkin ebe, ah, egazkin ebe hor jauz izan. eoliko ebe hor eh, dauz. Ojo, kuidau, nik uste dut topada ebe esan, oin. Topada ben eh, aurkikuntza geologiko hau. Ez pasan izango kofradizia agune, historia aurreko kofradizia agunetako... Sozer, eh? Ah, bai, bai, bai. bai. Oizen? Oizen, oizen guruen. Oizen guruen, laiziar kolan ba, Laiziar bai, laiziar bai, Posible, eh? Oiz barren Bai, eh, hemen zabaltzen zu bai. barri, zei pinen mai bat topau da biela jarleku batzuk inita eh, historia aurreku dana. Ah, orde, seguro. Ojo, ojo, ah. ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, Eh, bueno, barri ojo, <laughs> Hau ekarre biogu e, eh, irratide, eh? egun baten nik elkarri zera dengo notzen, ze... <laughs> bai, mesedes. Uste dixo horretak gudala bera, e, Patricia Márquez, e, bueno, ipinda, irakurri gotzu de barri ondo bai. Patricia Márquez, Olimpoaren gaiurretik pauso bat gertuago dago, zilarrezko domina irabazita. E, Patricia Márquez da olako... Esta kulturista, Kulturistie, ah. fitness munduko kulturistie, Eh, gogor, gogor dago, Gusti be, o guri guri. Gogor gogor o sea, ni hola con tripad esta. Y y yo retaco dala eso tonifikaute eta ondo markaute te dando eh? el marcado te gusta nada. O o sea, asusta baina ni hola con tripad esta segule ikusi, eh. Eh, kirolari urretarra, eh, bikaini bida Olimpia Mateur Spain Asiarteko txapelketa chapelketa prestijotsuan eta Iaz brontzi iras jaen da ingen silarra, eh. eh? Sí, bueno. bueno la Isla Rodríguez, que pesar que ahora patricia, y eso te da comida a todos. Oso, verá, vuelta no se se monte con esa caries. <laughs> Igual, eh, eh, ahí se va a ir, chicos. Bueno, Gero jaitzek, ez da gini, inguruko jaitzek bai pato ez? Ni bai. badakit ja, hasi errezuk ondo jakingo honetan... Eh, ez, ez da zer da guengo azte ba. San Antonio, San Antonio, ah, txarriek eixo nean... <laughs> Eh, bidekuz, San Antonio egunien, ez da gini, urkiolan da, ez, abainoko gentietan eta normal inbertara jutna... Abainoko Abañoko hame, ez da gini, ez, da. bai eta ez, bai eta ez, bai eta ez, <laughs> eta ez, ba, eh, bai eta ez, bai eta ez, bai eta ez, plan eh, San Antonio egunien gauza bai. asko dauz eiteko. Arrese vuelta que mon. Hori da. Hori da, da. da. Bueno. Bikote que eh, oligeti gure oso orgia bateño dana delako, eh, jun arrire, metoditora, esku ipini bertan eta amala vuelta emon. Estado funcionando. Baina arrese está metodito da. Bai. Eh, hori ya doblamos. Esaten Exacto, nadie metodito va sala. Bai. Oye, San, san eta gaur egun arriba da. Oin arri, claro, claro, claro. Metodito bat ez da jausten da momentuen. Claro, Norre eraltzen da momentuen ja igual arrisi izango da, Metoritu da goizen da unia, ja. Leña, filosofatzen, filosofatzen. Ua, esken latza, eh. Zer da ariño, e, arriado, ame... meteorito. Eh, lau <laughs> kanta, el que fue lo primero, la gallina o el huevo. <laughs> Bai, la de tipo salserillo. Eh. Bueno, urkeola la me... Hori pasau iztezu. Bai, bai. <laughs> Urkela pe bai, eh, negureko, o sea, hasta que llamen previsora que te es mi gara, usten eta udan hostien, ah, neguda torta hotza, ¿es? Orduen urte osoen katarra horik ez egiteko be, han e, eh, Urkela inguruen badu iturri bat, zen da bi bertako gure eran eskero urte oso baten, zure de gozen, ¿eh? Jokoa? que eh, eh, soy ese elicho estetik egorantza eta eskuma kaldera ah, sartute iturri bat. Vale, vale, vale. Eta bueno, hori da bi. Está funcionando la IPS, ¿eh? Sikuda <laughs> ba, hori. Sikuda hori. Sikuda hori. Sikuda Bueno, bagotza prau da es? Konfirmetako, oia eslan doien. Da, <laughs> ba, ba, gero San Antonio jo guni bai, egu ba inguru eme jaise gongo die. Ego, ne, eh, San Antonio San Antonio jo. Eta inizeko lehen azgun, baina urten eh, jungo gara, egu. San Antonio ba. Bai, urten be jungo gara. Jungo gara. Eu jebi... Urten be jebi... Bai. Metaleruak. Metaleruak. Bai. Bai, antza Dau... Antonio Metalero, eh? <laughs> Ba, dauen munduko grupo metalero nena da, aslan da, el convenio del metal, El convenio del bai. metal, bai. Ba, que xo nordana bezlari xe gainera? Mítico, eh, chimista, con con chimista. Chimis. del bai, bai. metal. El convenio del metal. El convenio del metal, baina gero euskera. Ah, ya, esta borro miguel. Euskera se va a estar nada gañera, eh. Euren videoclip da de lo mejorcito. Baina y esta gure sirkoa me va. Bye bye. Ba, oh, bastante zerko da uren videoclipe. Google <laughs> is jera, tipo, eh? <laughs> Etxera altu da kuenengo dolde lengua. Ba, gero ikusiko gure gozu, eh? Joda. <laughs> eh, bueno, barri beste barri bat, eh, eh, eh, kimuak 2008 bi ekitaldiz edo egonda, bertan eh, saspi film labur rautatu da ba, genti film laburrak eta sortu dauz, eta bertara aurkeztu dauz, eta aukeratu ekizien dizen artien, ba, inoa Olazo gile durangarran mhm. lan bat egonda, da, mai, e, e, zein izin da? Hemen bizi da maitasuna izin eh? <laughs> Hori, nungo, lehiak eta barkatu? E, kimuak bimie dago eta bi. Ah, vale. bai, bai, bai. bai. hemen ipin dago, hori, e, maide rolegaren irritz film laburre begondala, eta olegaren filman ekoizpenien, Ander Zagardoi, daneko Zagardoin oin produktora barriz edo eh, atartien, bai, zumen bai. di eko iztetxea. kimuaken nire gure labur, labur bat egon zen, kimuakeko zera. Ba, ezin joan zebira. Zure buru, zure buru iberbagan ninguna. claro, a ver, paruen hau, gambo, <laughs> seguro zu. <laughs> Ia bat ematek entzuten mosten. Ponga sonantzia aquí. a ver, una iparra agirre, contratame para ETV. <laughs> Hau, la puta... Oi, bai. eta ez da gehit. Gero beste efemeri bat beba dau, ez? Eh, Auslanda, maravilla sekuen eh, Ah, bai. Lagundu iztizu apur probat. Ze. Irakurri bat lehen nukin jaburu baina astu inate. Ez gau golpe mikrofonu baina. A ver. Ez da gizetaz gau izan. Ni bez. Ba, bueno. Eh, <laughs> ah, bai. Lamberto, Lamberto. Josefina, Lamberto. Josefina, Josefina, Josefina Hilda, Hilda, ah. hori da. Ah. Marabila ah. zen aizti esana, Marabila zen aizti esana, baina bebai, einda, o sea, memoria ninguruen eta lan asko da -huh. e, eta horraiti bebai... Ostra, dolu minak. Bai. Hori, eh, hori. Ekipo talde, lagun talde, politxenen partetik. Eta beste familia ba, aste honetan e, gure entzuledan pertsona batek e, eh, urtik bete osela, atzo akainak 9 Urte txatu, eta da, ziortza sorizunak. Ai, ziortza sorizunak, eta, eta, eta beste efemeride bat. Bai. Gaur, eh, bueno, ez dut uste entzungo danik, baina ba, gure, ba, ba. gure kuadriak izeniku eta gure lagune dan egoitz uri harten eh, bai. urtie urti Bai. Eh, motxilo. Bai, motxilo, motxilo. Motxilo. Horizona, motxilo. Ez du parte hartu dauen eh, pertsona bat. Ah, ba, motxilo. Idolu, eh, ba, ikonu, ba. Kostea, Ostara, koste date, eh. Koste izena egoitxu. Nosa, Bueno, ba, besarka da bat, e, eh, laixe Eta, Ongo, bueno, hemen eh, aimarrakin marabia zen kontu hori, barriz, eh, pizkate, guneatu eta topetan da mitjartien, eta horretan zabiz, ala, txabiz? Eh, eske, mobi ez teo, zondo. Ah, bueno. Eh, ba, bueno, beste gauza batera, hau, eh epe erdi luze batera, eh dau Kriston Festival bat, dau elgetan, eh, bai, iraien uste dizongo dela, eh ontsi, San Miguelekin bari neste jengo. Zuet. San Miguelekin bari... Irailak iru uste dela, ah, dala, ah, nien aupeni, eh, baina... Pragan zauz da. Eh, ez dakit. Propaganda, hori, propaganda, hori. va bai. Eh, da, Josu, Josu nomenaldize, Josu jaialdize, eta, bueno, kriston kontzertu, oza, kriston kontzertu da, gaine, bai. emoten dau zabala izango dela, errizien bertan, oza, kriston itxurieko, eh? Bai. Jumo de Never Surrender, horrega saspideun da jubetan sortzi, Cindy Berbenas, Kaleko Urdanga, bai. Friday Screw, <laughs> Material Rechazado, Hellbeard Boys... Ah! Johnny Gerriwelt, porron eta cuenta nueva, hostia da hoy, ne alta fola descontrol eta arcada social. Es que la marruteko kontzartu bat. Es que es bai, bai, la Es bai. que es la coisen guapo, tío. Bai, bai, originalidad y eser dan, eh. Eta gainera holako estilego kontzertu egeta gero eta gitxi hau dauz, eh. Lehen bega da gehiago ten zien, ikusten da bai denpora aldaketa bat edo, baina jo, nostalgizas, eh. Pertsonek importante importantiz jaukon be bai, berez, hostia da bakarri jobia ban, bere talde Josu, bueno, indela urte, bueno, batzuk hildan pertsona bat, bajisti donostia da oin, arentaldia bakarri jobia ban, eta pizkanaka pizkanaka horre danak, zumeta joan dira, ba, hmm. gube bai, gube bai, eta taldia da usor ez jo urtietan. urtietan. eta junta horretarako. Muti honen eh, omenez, edo, bai. egun hau, eta ostia bai, bai. Oso ba. politi, eh? gainera, ez dakit, apura nostalgiko bai, ez, eh, eh, gero eta gitxia goten die, eskertzen da, eh, egongo da ordu batetatik aurrera txarri eta salduko diez, e, eh, iruretan hasiko di bai. kontzertu ez, e, kontzertu pilo bat dauz, eta hoxe, ba, joe, Animo, zei eh, jesi, zei eh, kristen itxuriek. Bai, bai, Hori, hori, animau eta juerga nira bota, josu omenez. Bai, bai. Arek gua itxik botako leuke, zeak gubera gaitu bai. Hain bat <laughs> botateko izango da, bera, bera. Bai, bai, bai. Eta jaxe ninguren berbetengo zela, beste jai bat bizi izen zan eh, pasan aztien lehen aiketu dan eh, urkelako gain edo santutei horren inguruen. Chirrindula ah, bai. de zuzen susen, susen, Autobombo, eh. A ver, eh, que no se los tenir propaganda y te de la A ver, ah, eh. eh, Bota, bota. Igartu igerta suek, laixia erretire txatasenetan. Esto es lo zuen han sortzen daien zera, sedas. Se Horretako geratu ginen, azte honetan komentako zelan joan zan, bibe transbizkaia, martxa zikloturizti, eh, benetan eh, ospatu zelako, eta eta, eta egun hartien duran aldeko isen batzuk egon dielako punta-puntan. Egize Horrek aipatzeko dela, niri alde batera itxit, ja? Gambo, kampeon, gambo! Hori gana, bai. ikusiko, ikusiko, ikusiko, ikusiko. <laughs> Eta aipatzeko, ibilbide bigon ziren, bai laburre eta bai luzie, eta izorretan, bertan blazan bizekun eh, lagun bat, ibilbide laburrien, irugarren postu lortu dela, Abai? Ah, Hirugarren, bai, bai, bai ba. eta eta Urkiolako igoeran ah, ba, neurtu izan eta lelengo lelengoen artean, ez dakit ziur lelengo goizen artean, baina izango nuke bai ez geratu zala bera. Josu Etxani, zemen plazan ibile ontsa arte gure inguruan, eta zoi jona zuri. Jo, bai. Ba, bai. Eh, lorpen hitzela, eh? Mesteko oi hartxuen artien hor, pedalak emon eta olako nivela emotia, emotia ikik. Eta horrez gain... Zema poran nahi aben? Eh, vale, parkatu. Oso gitxi, tardeo ben. Ni baina ordu egitxia, pentsetat. Ostras. Ah, Zatik. Bueno, eske... Tasa, Lucien ba. Ja, prisiuko ba nio alda. Prisiuko. Ez dakit. Eta gara epatzeko, eh, bilbide laburrien, lehenengo edo markariko bena lortu abela, durangalde, durangaldeko dela, durangoko egin zuzen be, eh. eta peru arrasateko lortu abela, lehenengo postu hori. Ba. Ganera, urkiolako eskala horretan eh, denbora hartu dut ziren, hogei minutu eta hogei tamar segundu tardago esan. Baitxera. Rekorra, rekorra, eh, ez dakit, bere rekor personal hortu den, usto, baietz, baina horrez gain zengo, lehen goia benak, urkiola mera baino bizkorra gonzanik eh, eh, gonzala baten bat, eta hogei minutu eta mago segundu tardago esan, mago aldia eta hotzela. Ta aurretik zenbat kilometro eguzan, horra igor duko? Luzian, badunda kilometroko vuelti ba, eh, esan, ba, kendi zuzi kilometroko esan dake horrikiola, eta badunda laro eta 6 kilometroko vuelti esan, ba, kendi zuzi kilometroko esan dake horrikiola, eta eta 6 kilometroko esan dake horrikiola, eta badunda laro eta 6 kilometroko esan dake horrikiola, eta badunda laro eta 6 kilometroko esan dake horrikiola, eta kontu nek bine, eberdi eberdi zen igoti toko ausala, eh, ordu bat erdi gueltan, ordu bat erdi gordu bize gueltan, euskizek gizien berotzen ordu horretan, eta... Lorenzo lagun. Eta batzuentzako mintzat, esan bape berreza izan, eh? Eta gure artien ibilizan, eh, jente inguruko, jente askoan mm. egon zen, eta bai, bat, bat obeste, ez zundebe ikusi noen metan. Eta zelan? Ni ondo, ondo, ondo. Esan biot... E... Eh, batien egon zen, eh? Baina ondo, ondo igual, ben. Ah, baten bateri behire bat ah. Aipatzeko da, eh, momentu baten sentiu nintzela, eh, esan da, eh, Frantziako Turrich Frantziako Turra <laughs> Frantziako Turra korrizen egon izen moduen jentie... jentie hor eh, kunetetatik eh, gambo juke gambo kotxetik eh, dopin barik bai. dopin barik Ulrich baina dopin barik hori da hori da hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori ez hori pentsatu hori ez hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori pentsatu hori ez hori <laughs> Laizia errete osatzen mundu guzti jo. Oh, oh, oh, ondo etxille, ondo etxile. Martxan egitearen, eh? Benetan. Eta ya zingara sartu gehi zauzu. Kristuna gorronka da. Ez urte bat, eh, bigarren urti belaster beteko hau eta hemen txegau, sostira leo estera hartzen gure maga zinien eta horrez gain zenbat tarteko guzen, eh? zenbat musika tarte, estolderriak, besteak beste hemen lepotxo gidari dan eh, nik baitu zei, trikitilari, ik hop, azken aletzen nahiko geldi dauen tarte bai, bat, bai. bai. <laughs> Eh, bai. bai nik bai. bueno, hain, hain, hain, hain, unge, bigarren denboraldi honetan tri, triste nauz, e, olgantzak gure parte ere, ba, bai honan despedidan egon ginen, baina, bueno, beste kirol asko jorratu nahi gendu zen, ez da posible izan, baina, bueno, emetik ja horretzen dugu, irugarren denboraldi bat egongo eta irugarren denboraldi bertan mm. olgantzak, eta, bueno, tarte barriz epe sortzeko aukeri egongo gala, eta emetik sekule enkin ez dugun biogule, Uztot, deialdi zabalaten miko eta jenti di animau, irratize, irratize bizitzen, eta probau edo kuriosi deko zuen danokati etorri, Eta, eta taldi hemen eh, ugeri mm. guke... Eh. Bai, gainean ni ziur nahu, jente pila bat egon be eh, irrati mundue kuriosiade apur bat sortzen dutxela, eta mm. da giro bat oso informala, ikesteko eta ondo pasetako, mm. e, oza, gure da guenak barikuro batzen gara normalin sortzietan azten dugu irratzaio, basaspire bueltan ja jente egoten da plazan, Gure gozue, ez dakit, gure telefono zenbaki zebe badeko zue, gure gozue urrera baina benetan da, leku bat ikestek aurra irrati mundu ez lan ondo pasetako, gure zorakeritzek esateko, Eta ondo torri izango zari. Eta aukera ezin jo bie, eh, hain famatu egaren e, arteko, oiko, esatarizek ezagutzeko, e, bai. Hore da. <laughs> Ze hore. Jo, eske, nire buru lora batzu botatik gure nabe zan. Bai, betosu. Gehizau. Bueno, Bota, betosu. neku egin, da. Urrik eta esatari hona ganera. <laughs> Itzela, itzela, itzela. Baina, bueno, sarrerieri amaiera momiko zegoz, sartu gara eta gure laixi hartzen magazin honetan. Da beste ibarik, betiko moduen, musika proba tipiniko gu, eta gure tarte berezi eta politikin, lastergatuz. enorme y qué puta quiere Rosa mi vida perder el culo por un cipote será que Rosa se ha vuelto loca y no por su cosa se quiere al hombre sino que dentro hay mucha más gracia yo tengo mucha gracia interior se lamentaba Joaquín del tercio los y macho cuyo hombre que era yo te perdono Rosa mi vida pero ese tipo no tiene perdón yo le capo a este por ladrón ¡Ay, qué dolor! Pato tuvo arreglado, salió a la calle, navaja en mano, sol de verano, en un bar del centro los encontró. Y entró en el bar y se hizo silencio, la cliente la apuró los pasos. Y sin dar tiempo, Joaquín el necio le cortó al negro su palo entero. Rosa lloraba sobre la barba, el negro en el suelo se desangraba, Joaquín se limpiaba su navaja. ¿Pero qué pasa, cornudo? ¿A qué pasión? Joaquín miró la parte amputada y de verdad que eso no era nada. Hay que tendría el maldito negro, que tendrá el negro que yo no tengo. Será que te ha vuelto loca ¿Por qué te fuiste con ese negro y porque te fuiste si yo la tengo mucho más grande. Aquí no hay color. Lloro de rabia, Joaquín es necio, no comprendía. Pregunto al cielo, la gente la llenó los vasos y al unísono le respondió. Pero ¿por qué será, Joaquín? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor Bueno, hemen eh, musiki entzun du, eh, Albert Plan eh, Joaquin el Necio nabestitze. Anderrek apurtu bidea ben, eh? Musika osteko isiltasun hori, baina ya. patata eko da esitzen dago, eh? Se pasau. Gose tu torxa, Ander. Dana esin da, dana esin da. Dana esin da, dana esin ja. Salgerie, eh, elegante gaitu jako. Bai, bueno, nik ni, ni ez dut aportu like. Bai. musikien isiltasun hori. Es, musikien harmonia eta gozotasun hori nik ez dut aportu. Eimar, zu gonzara horretako, baina ni zetako nau. Zaiu hau gidatzeko... Epa, eh. epa! Eta zer, zer deko goingonetan? Zaiu barri bat. Azpaldi zen eskara bat egu. Eta bai. zein gu, tarte barritxo bat ekarriko guna. Eta irakurri meti zena ez, beste buruz, zateko asko da. Naixia arte gube dokumentalak. Eta zer da eh? Dokumentuak, bai. Muy mental. eta charto. Es que es que es que es que de cu personalia horrer de bajatu. Argilla ah. mato. Dale narkia es una atletic bai, izan da. Eta bat de gati sarratu. Le pocho gati sarratu dau, se pares parejo totan. Le pocho que ah, eh. Especiala, especiala. Ba bueno, le xia RTV documentuak. Zer etedan le xia RTV documentuak. Bori jakiteko horresen hasiengo da. Ba bere kitari paso emotie. Au pasear. Au pa. Kaka Kakamordo bat zuretzat. Kakamordo bat eh, niretzat. Eta, bueno, <laughs> <laughs> eta beste batentzako, bai, eh? Eta beste entzako, bai. <laughs> bueno, le lengo sarreringu. O sea, ya tengo te la preparado a chamarra reverran eh, kacharruen. Ah, sarra, te guste. Claro. Vale, va, ba, aurrera. Qué pego. Laixiar La dokumentuak. Hori zin da sarri. <laughs> Venga, venga, barrido, barrido. Profesional, bai, bai, bai. Laixiar TV dokumentua. Bueno, ongo tan enbiotxegu pizkat putadatxu edo. Omen bat. Omen bat. Omen Eh, Hemen ez dauena, baina oso presente ongo dana eh, eta arte honetan. Eta antza, atxo, atxo, unantza ez, eh, badakigu atxo, eh, ETB-ko programa baten eh, laixi arkide bat egon sana eh kamera eh bere gauzatzuek esaten da. Orduña laixiarretik hasi gara ETB e konkistetan. ETB, bai, ETB konkistetan. <laughs> O sea, así era la mot, bai, bai, bai, eh. eh, han voto ti que estaba en Tevera, pasa, ha salto, eh. Wow, wow, la ester, la ester la 1 está en el juego, ya. Le da caricia de Bartan. Contos y. Bye bye. Contos. Eta hori, eh ba pertsonai hori da eh Jon Recalde. Ahí va. Gure Recal. Gure Recal. Samplerman. Samplerman. Samplerman. <laughs> Eta e, jateko modukoa saioen egon zan eh, gure, gure Jateko modukoa saio, ez? Bakra una burua dotzer da hori. O... Eske, Horretarako... Itxan, eske, jo, errekalbera jateko modukoa. Eske, que eh. benetan, be. Jo lo creo. Jo, ba, funky man, tío. Funky man. Funky man. Ba, bai, eta ontxe e, sarrera mongot, bat prestauot, e, bertako, eta ustoto, e, hemen espliketan da bela, pixkat, ez duen programia, bale? Eta entzungo dugu. Oso, no? Saltxari beldurrik ez dioten hiru sukaldarik euren teknikarik onenak erabili behar izango dituzte, konbidatuaren gusto alimurtu eta elkarrekin afaltzera joateko helburuz. Sukaldariek gonbidatuak aukeratutako bi plater kozinatu behar izango dituzte, baina zailtasun batekin. Errezetari gabe. Opa, Claudio. Sukaldeko tresna bat banintz, koiara izango nintzateke, dudarik gabe. Denetarako balio du jaki bat izango benintz, piperra izango nintzateke. Danarekin ondo doa eta gainera pizkat pikantea batxuta. <laughs> Intolerantzea deko, mimori gabe egindako platerri. Zer, eh? ah, Jon, John, kaixo. Apa, abadino kue. Bai. Ezan didate, zorrotza zarela, zure buruarekin. oso exigentia, bai. Apa, Jonas, E, eh, abadino tinator eta sortzi urte dekoaz. Ba, lagun talde barruan esaten dabe alternatibo desberdinen artien nahuela. Jendia zautzeko orduan, topetan dut, ba, energia positibo transmititzen dut eta despur ba desberdina, ba, ez? Oiku ez dian eh, izakerak edo tartsonak. Ni imaginatzen du izango dela duna begi urdinak eta asaltzuriko. Nik ez dut lan prototipo argirik. Osa, da bera ikutu maiata, nahiko da. Ile hori duna begi urdinak hau ezako nago <laughs> Gombidatua ezagutuko duzue. Bera, ainoa da. Kaixo, guztioi! Kaixo, ainoa! Kaixo, Claudio, oso ondo, oso pozik hemen egoteagatik. Zas eh? <laughs> <laughs> bueno. Eh, ah. oh. Rubixi eta begi urdinek. Ez que, ah. hori, azkeneko esatia esan justo, esaten dau, eh, Rubixi eta begi urdinek eta guztoko egora, eh, justa sartzen da, morenie, eh, begi junek, eta gode <laughs> marreka ja, pues a machete. <laughs> A machete ja, las clavao, eh. <laughs> bueno, eh, programi ikusi hot, eta egiz esan, eh, programi ez da oso, ez dakit, oso Ez ¿ah? <laughs> <laughs> da jateko moduko, ha? Ez da jateko moduko, bastante... Tolerantzia, sortu di. Bastante, bastante atragante. Bai, da purua eh. bola, Eh? Azte bai, zara atragetan bai. rekan daulako, eta ino purua bola saman, bai, es? Eh, baina rekalek, egizu san, rekalek bastante salbetan dau programi, egizu eh, da. O sea... Seguro nago ez tatiko baina rekaldala saltza horretako perejile duda bari. Bai, bai, bai, bai. Zer eh? salbauko rekaldek. Rekalda, jakitxarronen txarronen eh, listua, eh? <laughs> eh bol, bol, bol, bola hori tragetako eh, vaselina, eh? Ja, ema, rota bilizara. Denbora bat eretu dako polikena, polikena. Gustiz, guztiz, eh, ados. bueno, eta oin, hasiko die lehengo platerakin, ba, lehengo platera eh, enbidabe, osea, eh, neska honek esaten dotzien plater bat eh, enbidabia. Enbi Hori, asuntu da dauela eh, neska bat eta hiru mutil, ez? Da, Dauz. Bai, eta mutilek konkista hori janaris janarizien bilartez. Hori da. Vale. Ez, mutilek, hori da, mutilek neskieri eh, janarizien bilartez konkista hori Eta errezeti neskiek ere egitzen da, baina eta hori esteki errezetarik. Eurek esteki errezetarik, hori da. Da neska eta mutil la mutil la neska normali? Ez, ah. ez, no? da bastante. Vale, vale. Eta, bueno, a ber, eh, ikusiot urrengoak, oza, un, programako urrengoak, eta dana mutile dia, orduen, pues bueno. Hmm, vale, vale. Horri ikusioten, ez dakit normalien zelan dan, eh? Vale, aurrera. Ai, así erdisimula guran jarraitxe jesutxua dala, eh? <laughs> Jateko modukua. Eta, eta bueno, oinazten die lengo platera iten, Eta ikusiko gu, lehengo platera, eta gero nota emoten daue bai e, neskiek, eta orduan ikusiko gu, lehengo platera zelan egiten daben, horko komentari zuek, entzun. eta, eta, et, eh, ah, en, ikusi Bai, ba, entzunen, entzunengo gogu orduen. <laughs> bueno, ez que gonaz preparaute eta eh, concentrado eta entzunengo, vale? Ah, kandela. Beka. Ba, niretzat errezeta hau oso eh, berezia da, nire amonak prestatzen zuen errezeta bat delako. Presiño asko, eh? Amonan errezetia... Zer izan daiteke? Ba, da batzu, komplikado, eh? Babarruna... Ez dakizu babarruna prestatzen? Bai, bai, jakin bai, baina... Ah, Ama, Bona, zuei, neska gustatzen zaizkizu, eh? A ver, prototipo lan argirik ez dut, baina bueno. Eta niri buruz erpentsatzen duzu? Eso ya deskubridaz. Ah, Ederra bale. Eta zuz zepentsatzen duzu, eh? Mucho preguntar. Ni jazan dut, hemen, vamos, eh, mutil ederrak ipini idat. Oso posik nago. Que ilusión! Digo, gora tu niri konkistatzera etorri zarete. Ja, ja. Jon oso altua da eta ni neskaltua nahi zenez, ba, mutil altua kasko gustatzen zaizki. Normalen gauzak patxadas hartzen dituzu, ezta? Por supuesto. Bai, ba, iru minutu falta dira! Ba, nik uste, egin doan aurkezpenarekin, nirea agitxien ez, eh, bigarren postuan gelditu gara. Puntuak emango dituzu, Baina. zerotik Baina. Ojo, eh? Ez da bakarri zaporia, eh? Lehen entxaladilla. Entxaladilla. Itzura ona dauka. Vale, chavales, masterclass, eh? Nurea, ez? Ondo dago. Baina pizko bat Binagre gehiagi dara ma. Mayonesa falta motatuko du, baina ospina gurein izango du. Gaur eta biharko. <laughs> Uste dut bos bat emango dio dela. Bos! Eh? Uf! <laughs> Ez genuen eh? Exigentea da, exigentea da. Aurkizpen horrekin bos bat? Ez dago txarto. Ez dago txarto. Iru bat. Ez dago txarto. Orduan, ez dakit zinputu zio eman. ondo, bos bat izan bada, ez dago txarto. Ondo, bost, ba, orain ez dago txarto puntuazioa. Oin ondo. Sei bat emango dio dala. Sei? Bai. Ben, hombre! Sei bat! Ah, Iru Zer da hori? <laughs> Zer da hori, eh? Zer da hori izan du. Daztatu behar dut. Wow! Mm, agian bost bat ipiniko diot, baina justu, justu, eh? Bost, xabe, bueno. Eh, me arretiro. Ni ya ba, no ya, mendik. Bueno, Hau izan da, errekalen, mm. lehenengo platereko, em, bueno, eh, laburpena. Eh, baina, ze botatzea, ospine gureta. Bostala eh. Bosta la 6, azken ze puntua zinota da. Bosta, eh, nes... ah, vale, esto txu de explica gondo, zetik, karo. Eh, hau da, lehenengo platera eta hiru pertsona horren nota. Orduen, lehenengo platera izan da, errekalena, boste pinotzela. Eta sei beste batena. Eta sei beste batena. Eta orduen, claro, itxuras, itxuras ensaladille, eh, Rekal, politena, errekalena eh, zan. Ah, Eta hor, esatetxo bai, bost, eta gero bestirio suspenditxarren, bebai bost da esaten da, bueno, pues, eh, ba, con, me retiro. Konkizta huier bosu persona bat, da igual, ba, ospine ba, boter, di, es? Bota esa... Ustot, mayonesa, ustot maionesarik esabelain, eta orduen, ba, ospine botatzen, ez da gize, hosti, Ah, nalio. Bai. Baina, bueno. Da, le, lechugea, <laughs> lechugea ez dutxe mota. Eh. lechugea ez. Baina, ulertu alde honetik, ondino, zinuekin dago. Gure arraka. Bai, ez deko bost, bost eta sei. Beste deko sei. Ah, bueno. Ondoño bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bigarren platea eta gero postri, bai. Postri, eure, bakotxak beria elegi duten dago, ez da, eh, vale, vale, vale, vale, No tien bilarrak. Ah, postri jate gure. da, bai. Bueno, ba, orduen oinen txungo, guiriguarren satixe, dala, bigarren platera, iten da bene, da beneko satia. Ainoarekin lasai, lasai egoteko aukera izango duzue. Bos minutuko itzordua izango da. Bos minutukin sobra. Ba, soberan daukaz! Ikusiko dugu. Ba, egarren platera hau ez da italiarra, baina eh antzeko zerbait da. Ni guste musaka izan aldala. Musak? El que? da hori. Ah, ha estudiado. Ainoa, txekin dezagun da. Iru hauek zer kozinatu beharko duten. Bak txormil. Bak txormil. Ni neska horrek izena zandanean, zandatu. Eh, Hone garmatu bindau. Ba nik gaur tatuaje bat egingo dut eta egiten nuen. Ordo madako que zerekin harritu gero. Ba. Badaukazula? Zerekin harritu Ainoa gero. Ainoa Bueno, horri txiko dugu Bai, ups, hor. Sorpresa. Tatuajeak aipatu ditu gainoak, eta bueno, nik uste itzorduan badauka dela hor karta bat gustatuko zaio. Bombiatu egin du dainoa e, eh, crossfitiko klase baterako, eta entrenatu ondoren, ba, ba, fari baterako baita. eta hortikona, denbora demora izan duzu guzti hori asmatzeko? <laughs> txara. <laughs> Kirola egiten duzu ez ze helbururekin? Ba, dengoko helburua beti osasuna. Baina, baina bakarrik osasuna baitik, eh, Claudio? Osasuna <laughs> eta ah, adrenalina. Ah, kontrola eta dekotan, así que. Bai, benetan. Zuz espero desu, ondo zu gabetzen dara edo? Nik seguro, ikusi zaitut, orduan, uste dut ondo gozinatzen duzula. Ah, ez dakit, tatuajeak aipatu dituzu, eta bueno. Eta ze. Ba, jakin desasune non osorrako beste ramalazo bat ematen badizu, ba, bueno, e, egin izango dugu dizu dara tatuajaren bat. Egiten dituzu? Basiloia, basiloia, delako gure joan. Konta, Eh, Zaki, kompletito. En bede beste egun baterako itxi, ba, bueno, ya indugu eimi eh, Tarte honetan eta... Zugatik esan du, eh? Baina zure, zure dantza edo... Edo zure dantza. Toia ez. Elkarrekin, elkarrekin. Adi, zukaldariok, amarri minutu! Bai, hombre! <laughs> Amarri minutu daukaz, eh? dut, Puntuazio emango dira Gainitzeko adago, baina bakarri bost batekin. Bost. Arritu da, arritu da. Bai. Eta agian ez dauka, baktsor miren eitzura berdina, baina... Venga, saspiot, nahiko. Ah, hori patatzeko, zuretzi berdata. Patatzeko, nahiko. Eta gero postrean, Postrean, eta gero tenek eluzira, eh? baina... Bai, bai. Mm bikain dago. Mena, ostia. Bikain, eh? Koherentzia mantentzen badu. No, no, no, ya sortzi bederatzi. Hombre, bikain doa marza. oso polita, oso gozo eta bikain. Orain bikain. Ba, uste dut sortzi bat jarriko dira. Sortzi? Bai. Venga, vale, venga, venga, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Oso wow. kompetitibo ikusi bai. dute, eh? Bai, bai, bai bai, eh? bai, bai, bai. ginen artian, eh? Ostia, errekal, zu. Eta eski puli abateko. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, gerra, gerra, zu. Bai, eta, eta hori, ba, oin aurri hartu dauan txak. Gure Rekalde. Gure, gure Joan Rekalde. Konkista da bai, bai, bidea, bai, eh. Bai. Wow, wow, wow. Gutxu lako kutxiuek. Bai, bai, bai, bai. Eñan lo saio oso bat, eh, Rekalde. Vuelta, eh. Beste programa batera bidaltzen dugu eta beste saio bat egiten dugu oso Rekalde. Saio, saio oso bat ez denboraldi oso batera gure Rekalex, bueno, eta nota ona. Se rikitu eskutuek osa. Betantza esauskun Rekalek esauskun, eh, eh Osa, berak eita ben platerak eta ba, ekipo kuketak guten zela, bere platera probetan. Ah, ba. egize da, egize da, zazabe, bai, bai, bai, kamara eta, eta, eta sonidoko teknikuek eta dana juntzila, bere, gana dize gaten. Da, Dazto txinela eze behitxi, berari. <laughs> Ez hori da. Gara <laughs> gozio pasau, gozio pasau. <laughs> Gara dize da, gara jarrez. No bera gina, gara gozia, eh? Gozia, ba, bai, eh? Ete beko txarrezek. Ete Lechuga ipesa. Lechuga ipesa. Claudio. Bueno, ba, eh, oin eh, entzun biogu, eh, postri, eh? Venga. Postri entzun gugu, bale? Vale. A ver, a ver se la han hecho Zer egingo duzu? Flana egingo dugu? Flana. Ha, ah, baina jarriko dio txokolati pixka gato ere mateko tokea. Bale, hainoak, txokolatia guztoko izatia. Baina hor, flana txokolatekin egin astatzia. Jontxu, irugarren aukere, irugarren postrea. Jaso gutxe honekin guztiarekin zer prestatuko duzu? Postre honek e, tres letxez dauka izena, ah? iru desberdin eramatzen dutulako, eta oso ikua da eh, Amerikako hegoaldeko herrialde askotan. Orain berba da, Jon erremontatzen hasi da. Ni sentitzen da, baina ni behander zu eta ikusten zaitxu ja, eh? <laughs> bai, bai. Jaska! Jon Eh, itxura profesionala du horrek, eh? Eta eh, estatu nahi izango duzu? Barka egazu, baina hemen egin duzu, eta hau? Hau, zuentzako, zi, zi, zi, zi, zi. Ah, eta berari ez diozu bat bihotz? Baina, bueno, errez dugu zer aurreatuko momentuz, eh? Baina, bale, bale. Baina, harri daukagu itxura aldetik izango bada. Itxura aldetik itxura ere, ziko, baina jarri duzu hori el bizko txito, no zeike. Aurkezpena bat dit, eh, Hau, ainoa, zuretzat da polita, polita, bai. Eta txokolatea jarri duela. Eh, eh, bai. bai. Ba, eh, presentazioa primeran dago. Primera. Primeran ba, dago. nahiko krudo baina... <laughs> esperantza mantendu gogo. Fruta. Ba, mantendu. Esperantza galtzen den, azkeneko nosa Bai, bai, izka bat gaiago jara nire ingo. Mesede, Oh. Bai, bai, ja bigarrako jarakat. Bai, bai. Abisa, bai, eh? Uuuu. Uh. postre be, exitu ekin jau, eh. Exitu ekin jau. nix da izla egin daben. Eh, Claudio da, es? Eh, Claudio Landa. Zila nostri egin dau Claudio, egoteko hain motibau tempora guztien. Uuuu. <laughs> <laughs> Postre, un bizkotxito. Un casco, un casco daru ese, eh, telebizinho en mierda asko egin da. Esa tegu lemba, Ulrike sekreto geukesela, ba igual, <laughs> Claudio. Ba, hori, ez da guapa bai. esango, ez da Ete, ete ben niko, trapitxero bilendia tien, eh? eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Eta bueno, emoten dau ondo duela gauzia. Oina, azkenengo notak, ez da bez emoten, sobre baten gordetan dia. Eta azkenengo zatian, e, e, afaltzen, oza, irabazi da bena, du afaltzen e, eh, neskiegaz. Josuz me. Orduen eski da itxaroten, da errepenta agertzen da, e, irabazi da ben, e, eh, mutile. da ikusiko goa ber nok irabazi da ben. Ostra, programia la getxe, eh? Fiste, jo de kartas. Jo de kartas, apuru bat, eh? Charto, charto. Mezcla todo en una bolsa y saca. Top chef, hemen <laughs> dola Top mixei eta eh, ala, sue, sue. Ikusiko goa ber se pasetan dan. Papa. Kaixo. Ondo, da zu? Ondo. Pero se no es ni ama Beno, ez dakit, baina oso oso hemen egotaz. Eta zu? Ondo. Pozik zaude hemen egotegatik? Bai. Bai, benetan? A ver, espero no azan, perdón. Bai. Gogo gehiago daka eh, joanekin jonekin egoteko jo nahi baino, baina Honek aukera bat emango dio Ainoari baita. Ukaldean irabazi dut, Ainoaren gustako izan naz, hasi que gau, bila. Nik uste dut itxorduan bat egin dugula. Ba, ez da. Ba, idantzatzen eta tatu da gauzekin eta horrelakoa, ba, uste dut, ba, itxor du divertigarria izan dugula eta, beno, ba, bidez, bai. Bueno, itor, ba, ze, ezin izan badugu zukaldaren bitarte zain algun giztau. Nik uste dut erain gu jango gara faltxera eta gara hori dut hartxera eta... Eta gara gula hartien, eh? <laughs> Ba, ez originala izan zara datxarekin eta horrelakoa gauzekin eta, ba, bai, ere bai, ba, mutil guapoa zara. Ani egia izan ere, iritzi zaldatu dute, eh? Zidan izan da, como... Ez dakin hundi joango da, nao... Orduan, zer plan egingo dugu? Dantzatzera joango gara, ala tatuaje bat egitera joango gara? Unik leengo uste lehenengo, dantzatzea joan dela. Eta hori ondo bai joabe bai, agian tatuajearekin, Baina, animatuko nahi. Gehi egei pientzatu gabe. Venga, bai. <laughs> Hori guztiak. Gehi egei pientzatu gabe, Eta hola, maitzen da? Ni gustatzen da baina go vuelta, <laughs> <laughs> gustoren dausla galdu da ben bitipuek, eh? Bin bate isla faiten eta afai romantiku, eh? Ojo, cuidado. Galtzaile Ia vazia Ia oso gure Eta ira vazia nago Ira vazia nago Formatu... Nik uste, lagun gehiago inala bestiegaz, bestiegaz, eh, neskiegaz, baina. Ah, ojo, igual. Ah, orduen, ahi nolaz ya kontaktorik, ez dakit. Eh, oh, ah. Ez dakit, ez dakit. Bueno, ados egon gora. Bueno, la torna eh, e tiene Jon Bator eh, galdetuko txio. Bai, este ben formato que une tiene una era obvio Bai, bai. bai, bai, bai. Es que ricasco gure diru publiku o sea, añondo kudatziarren, eh, da pasada bat, tío. Hau ez dakit nor da NTV-ko jefe. Eh, Una bai. Iparragirre. Unai Iparragirre, hijo puta. <laughs> Una Iparragirre, ba, ez dakit bere esku goma, noen esku goma, baina ikustet berrera biltzen oso onak zailela, egin duzuna reciklaje hon bat, ze hartu zuez. Momenture ematen hau ez, pixkat puntxa porretokin ezen programa guztiak, sartu zuzako ardinien, erein ondo, ondo, erein. Eta hori. Bai, baina ez da izen reciclaje. Izen da probat la izia erratiko basuri moduen, eh, ez da? La izia erratiko basuri. Ez Estabe ez da de cartas eh, plastiko, plastiko, eh, papera, paper, irina be, papera, plastiko, eta organiko dana, vuelta batzuk emoz, eta urte dana. Botakaina, be. Botakaina. Eta gero suketxien separau. Jate gure bozu separau, eta jan, <laughs> Hore da, ba bueno Ba bueno, hau parrekal Hau parrekal, eh, bai, bai, oso ondo pasau Eta bai. ikusten egiz esan Orduan da kit pizka lotzie pasado, atzo pasado la pizka de lotzie, se que eh, goienen eh gente gusti llegal de txotzen eh, ah. programa ahí eta. Ibili, ibili. Ibili, Jonchu, ya claro. vamos a saber la dice Gerrit en Magarri. Claro. <laughs> Oñe famin algo katie, oñe galetie junda. Claro. Claro. O sea, oñe arrojo en la galesa tenor la hoy setara, Jon Recal eh, irratiko Jon Recal dala. Claro. Ete baten, zan da, programin izena, estu Jango dut, oza, sea, es... Eh, <laughs> jate como duko. bat jantokian, eh? eh, pieza edarra, eh? Zucalde bat jantokian. Abotza honez kantauko pieza edarra. Bai, joe. Eh, gambo, su, su, su, jango zara, Zu, Edo, es la nizita. Hai lore botean dosuz. Zer, nik kantiri bakarri eh, botatzen da, bai, hori? Ez, ez, ez. Ahotzen ez kantatzen. Bueno, baina hemen lora botateko tan, rekaleri Bueno, eh, ah, eh, betan, eh, holako programa mirda deri beste etoke bat emon dut zera, ez? Bai, bai, eh, eta xerri bez, eh, hemen eh, korte honetanak emoten be, denbora txopasoko zen dut. Bai, bai, bai, oza... Eh, lan ikusi da. zuk ez esto herria antolatzen tartasunen... Eh, doble esik edan Hor asko ez da gueten Ikusio programe birritan Eta gero e, ebai dotaz eh, Birritan ikusio oso? Hombre, claro Orduen peni emena zidea Basierrek birritan ikusio da ba programia Jateko moduko a ba programia Guazelako <laughs> ba, propagandi jen gabizen Bueno, John Rekal, zuk menezio zu Ikusi, zenbagarren atalan ez dakigu, eh? Zenbagarren programi ah, Bost Bost garrena Ba, bueno, entzu... <laughs> Irukoa etxetik eta barrura. <laughs> bueno, entzuleo, ba, ikusi nahi bazue eh, jateko modokoa, Jon, abadinoko Jon Rekalde agertzen den programa hori bakarrik, ikusi beste guztieri, ez bueno, dientziari, ez da lako merezi, ze peni merezi, bena, ah, Jon Rekalde, da gure Jon Rekal, Rekal, sampleatzen, fiki, franki, finki, fanki, dancing. <laughs> bueno, esto es eta, lo que se bai. está. Eta bai, Rekal San Miguel. Donde va triunfa, eta olantzia. Se vive en todo el mundo. Ben, <laughs> ati zabaldu aben eta bertan geratzeko zabaldu jaben. <coughs> Eta aurrera. Sartu txomi. Musika. Beka. Eta Eta venga. hau betut maitaten Nik ez txat beste manera gorrokatzeko ziemen ditrolian parte hartzeko Ez ben izi benko pulpota manen onduan eta biziko Erbama ba, papai ba, ba, e. Erbama papai e. Reke guai isi berroz banta Ilile ditik guai etxene Behazak eta gurek hilat nahi ye she berroz banta ilin lesbare ditik zina guai egina Behazak eta gure nahi Eta kalla galta ze izan eben Nik esakin banuen intek egonen Bena hor nizan opio zerbait eginen Nahal bezala den boa higaiten Hortako titxak garbi hitzi dazten Gure izatia zerbait nesi heben Bizi ez dela hiren Lagunek mesia ikamak ezaten Sort dio oinez ere bertan, bitxezko guretan, oinez ere bertan, mundu bakorri dezan olatu gaineta, marin ere mazte onzain egote utxa, zoazte onzilari portu ezaruntza, zain egote utxa, portu ezaruntza, senarra jakin dezan zer dena laguntza. Marin ere maztea senardun, Arratxaldean aurdun gauean alargu alargun, itxasoko gaitzari eman behar mun. Marinen emaztea goizean zen ardun, arratxaldean aurrun. goizean senardun, arratsaldean aurdun gauean alargun, senardun gauean alargun, itxasoko gaitzari eman behar mun. Marinele maztea goizean senardun, arratsaldean aurdun gauean alargun, senardun gauean alargun, itxasoko gaitzari eman behar mun. Gaur, Durangaldeko okupazio bulegoa. Bueno, entzuliok, apurke-apurke bagoiz aurrerantza, gure laizi hartzen magazin honegaz. Eta gaurkuen eh, gure elkarrez eta tarti dugu, gure aitor pekatari tarti, aitor eh? gure konfesionario txiki Hori da, gure badetxeko konfesionari zora, ekartzen dugu normalien persona bat, elkarrez bat Eta gaurkuen e, eh, gaurkotasunezko gai bate gatoz, e, eh, duran galdeko okupazio bulegu e, gaz ingu elkarrezketie. Eta telefonuen bestan lien badeku, persona bat hor, hau patxapu txapu, arratzaldeon. Arratzaldeon, bai. Arratzaldeon, txapu. Bueno, bai, bardin. Eh, izen aurkesteko, ez, apur bat zer dan e, okupazio bulegue, ze bueno, gaur eh, inaugurazio bat adeku, gai horreri gero helduko dutzegu, baina bueno, uste dugu zuko beto basalduko zuzule gure entzulieri, zer dan e, okupazio bulegue, eh, ez da, jolako definizio laburtxo bat entzuliek eta aitzeko. Bai, ba, bueno, monta dugu ofizina txoa duran galdien, ba, apur bat elkartzeko, ez, e, okupazio, jente okupazio mugimendu dagoen jente guzti, eta apur bat e, gune txoa bat eitia, apur bat danak ezautzeko eta elkarra eta gure konpartitzeko gauzak, eta gero asesoramentu juridiko egiteko be bai, ez? Ba, jenti eba gauza lagundu, eta gero zego zer judiziala o eltsen bako non hori denuntzizan bat, zego zer, ba, horre egoteko be bai, ez? Mhm. Asesoramentu mm juridiko, eta gero laguntza, elkar laguntza zare bat moduen sortzie, eta gure intentzinue, eta gero apurra be bai, aspalditzen okupazinuen gainen daun kriminalizazio guztizei, e, eh, frente egiteko erramintea bat, vamos. Mm Da, okupazio bulego hau, ez dakit, e, ez dakit bulego bakotxa independentek idoien, dandana sare bat, edo ez dakit zelan sortu zan, e, eh, bakgrana apura da, historia apur bat. E... Bale, ba, duran galdeko ona, ba, oin esperientza gehizen igual bilboko okupazio bulego edarue, amaika bat urte, eta gu, ba, bueno, gu elkartu gara duran galdien e, jente bat, da, ba, bueno, e, gelden gaztetzitan jente eta holan, eta oin bebai bakotxa e, okupazio ezberdinan ba, ba, ba, etxe bizitza ba, eta ba, nahi bai okupa, okupetan bizitzen jentien artien, Eta, bueno, elkartu ginen apur bat, e, danok apur bat, ba, badin ondez desakupa zanien, eta hori apur bat, eta hori, ba, apur bat ez dana saletxeko eta jente bat elkartzen hasi ginen, eta apur bat hau da urten dana, ez? Apur bat txarrak eta inzien apur bat, lehenko eta jente pilu eger hori, da apur bat ikusi zan zer, zer behar zan apurua duran galdien eta holan, eta apurua bai, bilbotik e, jente pilue eh, bilboko okupazio bulegu oso saturatu da dauela, apur bat elkartu ginen holan, talde bat elkartu gara, eta bueno, da baki gendun okupazio bulegu sortxe, vamos. Vale, orduen eh, modu independiente endoi ez, historiari Historia ribegitute, okupazio bulegu ez moduen ez, historia gehiago deko bilbokue, baina oin, eh, sortzen abil durangaldeko okupazio bulegu ez? Bai, hori da, hori da, guap. Hori da, apur bat da, ba, haure bebai oso satura dute bilidiez, da, zan hauren eskakizun ba bebai, asko aspalizien gainera asko bilidez etortzen duran galdera, eta zan hauren txakotagu bebai elkartuaren taldetxu, ba, bueno, bilegin baloretan, ba, ba zela nori bili, bebai, gaztetxetan ikusten gara gu bera, desapur bat nausutxo, gara, gara ikusten da ikusten gendun, ba, holako nesezidade bat, ba, usortzeko, ez, da, apur bat horren e, eh, fruntu izen da, vamos. Uh Oso, ondo, orduen modu independientien dau, e, Orduan historia oin dabil sortzen, ez? Eh, Gokerres gaur izin da inaugurazio, eh, Durangaldeko okupazio buleguena, ez? Eh, CNTko lokalien izan da. Duranga, Durango. Bai, hori da, hori da. Oingo se eh, ba, bueno, nahi gendu bai uda urretiko lako proba txukein be bai. Apur ba, gure zen lan futxu nortzen zelan eh, ein eta apur bat eh, eta horregatik ba, bueno, oso independente esan duzu moduen autonomo moduen modo en función baina oso na harreman ona deko gaurekin bengoz bela lagunden bizkue, ondela gitxe ongala bebai formazio maten e, eh, donostiko pasio bulego eta bilboko pasio buleko jentiaz dago bebai, apur bat elkarlan moduen eta formakuntza bat egiten bebai, apur bat zelan dan kasuek, baina bai, gaur guke eh, duran galdien, e, gaur ezeneteko lokalien inaugura dugu, Holan, e, oingoz, ba, bueno, gu aurretin nahi gendun probatxo bat moduen egin bebai bat gu ritmo hartzen juteko. Eta hori, bai, esati bai ugalera gente voluntari zu galera dano, inor eh, gauzen atalden ez gara abokatuek, dana informazio behin berzen dugu apur ba, bueno, aparte ja esperientzia batzu badeko guz guri pertsonalak, ja, bueno, aparte formazio apur bat berzen dugu, Eta, bueno, gero irela begire abokatu bat prest dugu talien sartzeko moduen, duran galdeko kasuak eta eruteko bai, da, bueno, apur bat oin martxan jartzen gabiz egiz, esan apura proiektu ontsa gabiz martxan jartzen. Mhm. Orduen konkretuki egin zuen biarra, ez izango zen, e, eskaeraren bat edo bada hori jaso, e, bertako eragile gazeta batu, eta gero asesoramiento juridiku edo emon, ez? E, eh, okupazinu bai, edo... Ba, bueno, e, kasu, kasu ezberdinak ez, ba, bueno, gu Bilbon ebili gara juten min barikoetan Bilbon eta egiten da bera jo e, e, Bilboko okupazinu ez baina gu ebili gaiena, ba, bidez kasuek igual jende gaztioin, inoz ez dauen okupau eta holan, ba, ustea zerrein hori, ba, horrek kasu, ba, lagundu ez, apur bat, eh, ente lasaitu zelan itxetzen zen gauza, zelan begitzen dizen etxe nadie noen nadi esan, eta holako azazaren umendu bat apur bat, gauza kondo alik eta hobien eta hori parte batetik, eta gero beste parte batetik dira, jentei multak eta altxako zinien, hori desalojo bat, edo rollo judizela, bai hori bai durango izan eskero durangalde durangoko juzgauen, guko ingo jarri gaiena da, durangoko juzgauen erungo dizen nauzak eruteko presegon gaiela. Abokatu bat, neko guen goz, e, eh, hori guzti lotu, baina hausia da, eruti arrati arratea maila eta duran maila. Duran hmm. epaitegiko kasuek. Hmm. Eta apur bat izango zen hori, ba, jenti okupetan azten da nahi apur bat laguntza hori imon, eta gero du da guzideke eh, lagundu aldogunek hori, eta gero judizial kiltzen bada zerbait, ba, bueno, lagundu, beba eguk ezin bodo goerun, ba, bilbo jarri harremanetan, eta baina guk egitie beba intermediario lan hori ez, apur bat eh. hmm. Jo, ba, bier, bier benetan, bier potolu emoten dau, eh? E, oso, oso sakona. Aipatu zu, abokatu bat eba, eh, eko zela horre erdi, erdi lotute edo. Da, ez da, holako bier bat eruteko zenbateko ekipu edo zauzio, zenbat persona zauzio bertan. Zan duzu voluntarizo zauziela, e, zenbat personako taldi edo da, duran gandeko... Ba, taldi ja oin finkatu dugu, oin goze, ba, bueno, lehenko tan jente gehi zagori, baina taldi apur bat eta formazio eta aiten ibili zei pertsona gara. Eh, gero abokatu aparte, gu gara zei pertsonako talde bat, eta gu gabiz apur bat eh, hori eruten e, eh, laguntzaeko gu, apurra bilbokoek e, oso harreman zuzena adakagu bilbokoek pasik jogu leguaz, eta hemen ba, duran galdien ja esperientzia nahiko kotxo da dugu jentik okupetan, batzu Barcelona arti dator, bestatzu Madrieti, bestatzu kemen okupetan, ba, txondon, abadinon, durangon, eta apur bat, baina talde eneko txikitzu da, baina, bueno, ingoz, ba, bueno, azte nahi be bai, apur bat olan, eta, bueno, talde irekizi da, eta, bueno, ingoz, eh, egiz esan, formi moten da bizoin apur bat. Gaurko izen da apur bat hori, zabaltzi, eta apur bat nahi dugu ikusi eragin da hori hauen, eta ama bostero hasi bigara zabaltzen, ez dakik guzer antzun egon bia, baina gero mail ba- badeko gu zer pasau eskero harremantan jartzeko, egun bire begitzen dugune, Eta mm -hmm. burua, ba, bueno, nahiko proiektu potentia da, ba, zer izu, eta, bueno, ez dakit bez nola hartel du algaien, da ikesten gabiz be bai, da... Hori, orduen denporiaz be bierra dauen enie, bataldi taldi handitzeko asmuekin, ez Bai, bai, horrengo ze, bueno, guk gukeneko harreman gura hartien elkartu badien taldien nahiko harreman dako goi aurretik, eta, bueno, izan proiektu bat olan ikusten gendune, eh, asko biligada bilbora juten okopasen ibole gora, gauza galdetzen laguntzen ez dakizer, Eta, bueno, apur bat ikusi dugu durangaldean eh, galdien igual beharri zan bat ez dakigun hor arte bez. Oina espaldi zen, ba, azken ni bir urtetan, ba, eduran galdien okupazi bat, handitxuen diez ez, eh, egun temporal dauz, baina egon diez seiz azpe okupazi gudak igunez. Oren, apur bat jentien mm. mogitzen abien, eta gu gabi izen eta bai, eta, bueno, apur bat horren emaitza izen da, ez apur bat e, horre gabi jentien inguruen, ba, hau beharri zen ikusi dugu, eta holan, da, bueno, hau kurri eta horrez goi ez aurrera. Mm Da, jo, gabi zemen berbaiten e, okupazio egora, okupazio ebera, baina jo, okupazio ebera uste dugu meloi potente bat dala, eh, eh, Eta ez dakit, gureko dutxegun galdetu e, zeinan zuen ikuspegize okupazioen inguruen. Aber, jentik segatik erabakitzen dauen okupau edo ez, lan ikusten duzuen gaur egun ba, gaztiek edo ezain gaztiek, eh? Persona guztiek independizetako edo etxe bizitza baten bizializeteko dekoguzen aukerak, e, eh, merkau inmobiliari zue eslandoien, ez dakit, okupazinu herramienta moduen ikusten duzu, baina ez dakit ikus ikuspuntu egureko ginen eh jakit llegai honen eh, inguruen. Bai, ba, bueno, guk eh, orain horrein ez dugu igual gauza rollo hildo politiko batoa oso asko jorratu, baina, bueno, bai, ikusten dugune klaru da, de, etxe bizitza dela behar izan bat, ez? ez da, ez da, etxe bizitza ez da negozioa, ez da, ikusten dugu oso gaz dala jente txetik urtetako, jente gaztie zipietako, jente asko bizigara gurasuen etxien edadezo altuekin, eta bueno, pasiño bat da erraminta bat eta izen da, ez, aspaldiko erraminta bat, hor dagoela, ez. Gubeti, bai, baloetan dugunen be bai da hori, e, etxe utxek okupau, ez, ez, ez, ez entzudeki e, jentik etxe barik egotie, eta etxe utxeko egotie, ez. Gukaldar rekreatzen dugune da hori, nesesidade basiko badala, dala etxe bizita ukitxie, eta etxe utxe badauz, ez, zehara zo dugu gentiek etxe horiek irabiltzeko, ez baina aspaldi zen da, bueno, da, kriston kriminalizazio, ez, de gentia ogiz erosten doi, eta etxe kupitan dutzu, ez da, gider, baina, egiz esan noin pasetan dena da, egoria oso larri edala, gente asko etxeri barri geratzen da, hmm. eta ezin jabelako alkilerra pagau, oin asko, mez, mezkre, asko mezkretan da bizazpaldi zen, ba, okupazio, eta jende inpaguek, ez, urot esan noin dana sartzen da, bolsa barrinen, ez, kanpaina olako kanpaina bat daue bai okupazinua kriminalizetako propiedade pribatu e, bultzatzeko eta holan, baina necesidade klaru hau da, etxe bizitza, bueno, agertzea konstituzio behar sartzute da artikulu baten, e, dala eskubide bat. Hmm. Eta argi dau, ba, oine, eh, etxe bat alde alkiriatzeko edo nun, esan du, eh, duranga aldeko edo zinean ruizetan, zeireun bera oso batza da, eta berno korralin aldan hmm. bakarri euro. Hau, dakagu zen soldata, dakagu lan prekaria okin, eta gana. Horret esan beti zen da erramintza bat, eta guk orainik uste dugunez, eta gero eta zaila jartzen ari izan gauzak, guztien dugu erraminta bat eh, hor dagoela eta aparte behar izan bat dela, rollo mm. politikoa moduan bi ikusten dugu, ez? Ba, jabetza privatu hori kontraiteko, beti zentsu hona, zuret esan, e, e, gauza kondo ikusi eta ba, gauza begitute, ez? Hori, jo, ze ez? Azkenien eskubide badala, eta, eta hemen Euskal Herrizien be, itzeresko arazu gule ez, bai e, independizetako, bai jente mordo bat dekogu bai gure kalietan eta bizitzen, ez aukerarik, eta jo, benetan eh, egin duzuen bierra oso, oso politxe eta oso, ez oso esanguratzu dela, ez? E, gero be gureko ginen jakin, oin, e, karo, bueno, oin e, apur bat baina gaur okin zuen inaugurazioa durangaldeko e, okupazio buleguena, oin basabiz eh, martxi hartzen, apur bat hasten, ez dakit jelbururik edo markatu zuen, e, eh, pela eper dire do? E, eh, ez, elbururik ez dugu jarri, apur bat zan dune probatxo bat aiti eguda aurretipe bai, Aber, gu zelan, aber, ze erantzun daben bebai, gu zelan e, ritmo hartzeko bai apur bat, eta helbururik ez dugu jarri da ikuste apur bat goretan gauzen, aber, jente urbiltzen dan, A ber, e, eh, claro, guri bilbotik bezasko, ba, espaldi zen durango da juetan epaik eta ez dakiz da, nahi dugu, a ber, jente hori urbiltzen zaiatzen eh, ganen jente eh, guzti hori aglutinetan, eta darren hartin apur bat zaretzen ditzen ez, eh? ba, bada edo zein etxetan, oen zara jo bat, oen nazi zera tozen lau, bat ez dakiz er, ba, ez? Eta apur bat da, dekogun guniten zinue, bueno, elburuela apur bat hori, ez? Olako zaretzo bat sortxe egitzen ba, mugimendu apur bat, danon hartien elkar laguntza bat egoteko, ez, baz? Mhm. E, eh, bale, gero be <clears throat> gure entzulientzako interesgarri izango da, bueno, hemen e, txapu esker, eskertzen dut aurkeztu eskuzu e, eh, zerran aprobat okupazio bulegue, durangon be zabaldu zuela oine zuen bulego probizue, zertan datzan. Eta, imaginau, baten bate, eh, ez dakit, igual, desalojo egoera baten badau, e, okupeti gure badau, e, ez dakit, etxe baten e, okupa badau, eta bilurre badeko espadakiz lan jokatu, ez? Zelan kontakta baldau zuekin, o zelan emon altzizue asesoramendu, o zelan kontakta bat Ba, bueno, ba, guen goz hori, e, gaurre inaugura dugu esan moduen Durango nor zeneteko lokalien, noen goz zeneteko lokalien intxidozkue gaurretik intentsinio da gero nino ez da ziurre, baina intentsinio da ita laurreti hau hostien edo durangaldeko gaztetxe baten edo apinketako. Baina, bueno, ingoz eh, jarri dugu ama bostero gauz, menzerenteko lokalien, oine ka, e, kainien, oin dureko gurrengu ekainako eta lauen, zeiretati sortziretan, eta gero ustalien bebai ustaila sortzi eta eta bi. Eiten dugu ama bostero, zeiretati durangoko zerenteko lokalien, eta gero aparte dugu email bai, bai. Dala durangoko okupazio bulegoa, arroba dirrot.org. Eta horre horren ba, onena da, ba, ona hori, baina, bueno, adibidez prisa badago zerbait heldu bako, balik eta ninen emailera bidaltxie, haber, tal, tal naiz, hau heldu ate, ez dakiz da, guzaiatuko gara kontaktu dut jarten, eta aldo gune nien laguntzen, vamos. Uh -huh. Oso ondo, bantzuleren bat epe bierra badeko edo, badak izuen jo, Eh, ez dakit beste galdera iku bako zue. Ez hau pasu txapu eta hau pasu movimentua. Hmm. To, tope, tope. Vale, eskarrik asko bai. zue idea. Txaron, txaron, txaron, txaron, txaron, txaron, ez toga maitu, eh? <laughs> Ondin ez toga maitu. Nalde falta da. Hori da, hori da. Eh, bueno, lehenko eta bain, eh, eh, lepotxo gaipatu da moduen, jo, benetan eh, eskertzen dugu lehen duzuen bierra, se benetan eh, bier bat, oza, justizian atleko bier bat moden ikusten dugu, ez? Eh, gaur egun bizitugu negoerari aurreiteko modu bat, eta bueno, jentiri laguntzen dut zuela, gainera e, borondate honez, e, lan voluntari zugaz, eta jo, benetan txalotzeko edala, eh? Eta, bueno, gure elkarrezketa hau, elkarrezketa hau amaitzeko txapu, bueno, uste zu bertan egon zarela, bai, bai, beste, bueno, beste rolloren batekin, ja jakingo zapurua gure aitorpekatari informatu ez lan doien, Baina, bueno, espasara bai. gogoratzen, e, entzulintzako be bergogoratzeko, hau gure laixerrateko estudizue da, abadetxien, hau da abadien konfesionarizue, eta orduen elkarrezketatu bakotzari eskatzen dutzegu, ba, bere pekatu bat eh, aitortzie, bai beri modu personalien, edo bere, bere proiektu egaz edo loturiku, ez dakit zuk badeko zunulako pekaturik eh, aipatzeko, okupazio bulegu egaz, e, eh, asunto negaz, modu personalien. Bai, ba, bueno, apur bat ikusite hori zelan dauen, ez? Kermuna esizio guztizia okupazio modu benduena, holan, ez? Ba, jenti etxe, etxatik urtetan da, hau erosten da, etxe okupetatzu eta, bueno, zaila konturatu zuen, baina elkarrizketa etxe zabizen bilartena, badetxe okupetatzu hau. Ala, no joa Así que... <laughs> Ay, vale. Hostia. Esa de kontura te baina junta die irrati saio eiten eta gu beiek gaudes. Etxe okupa, que... preocupatu da. Ati esa balik izin ez otu idea ona. Ya giltxe ginisteko ta Txapu jugada ona, Jugada ona, eh? Okupazio bikoitza, okupazio bikoitza. Eh, eh? Pekatu originala, txapu. Bai, bai, bai. Ja, pentsaute karriot, eh? Apur bat, da, ba, korretan nintzen aurreko da, eta pentsote karriat. Txekolana gendu, eh. Uso, ondo, txapu, ba, bueno, e, beste barik, eskerrik asko elkarrezketa bai, haue eskaintzi harren, e, eh, benetan uste gure entzulintzako oso intezgarzi izan aldala bi informazioa usa eh? esan da muduen txapu, bertan deko zue okupazio bulegue, zeneteko lokalien, amabostro goten die, imeia be badeko zue, beste barik, eh, eskerrik asko txapu. Eskerrik asko txapu. Bai, eskerrik asko. eskerrik asko zue bai. Ondo bili, venga, onda bili, León entzule, beste bein La hartzen zuzen zuzenien Epa, epa, epa, ande, rande, rande, rande eh. Ia, ia, ia, ia, ia <laughs> aurrera Baina saiatea Ator kantari Oie oh, yeah. da Aupa, lete Aupa, lete Aupa, lete Aupa, lete Aupa, lete Jake's got a lot on her lips. Jake's got a monkey shine on his head, and Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn, they can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they explode to the car, and then they move. thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole. All the colorless security was only so it could go. tropical apartments bed. You're sacrificial. Jose bai. vámonos. <laughs> A ti eta sartu eta eta eta, eta josetxu. bai. Jose Josetxu, Ai, Josetxu. se toma nada por la Burundi, va a de la horre, da de dira de apoyar majísimo, va eh, la eso es <laughs> Lo chat ah, se da mutilla. Ah, no, ni que me va que entie, sí, yo se también Harry no sé, ya, torte con torre nos da espaldi, eso, yo sé. José Chu? ¿Se la sabéis? <laughs> Joder, Dios, ondo es Andy Gora? <laughs> ondo dónde bici Sara? Bai, alika nonduan, eh? da, bueno, ya que son dos, eta bat parko, hori, Anderrez, normal hori bota bat emendik neuke, neuke, neuke, neuke, neuke, neuke, neuke, neuke, Aquí cuadro no pone oñe da trola eh. zaitez bize Alikan ondoen Iapa e eh. Aimar nola kainara Jepa, Au Nolako azaitugu Bizitza bizitza Guztiok gondo naita Celebre gabintza Ez zilego aurkitu Neurriaren giltza Bizilua gartu du Gure nagu Bueno, magatos beste behin, bizi aitez bizi tartiegaz e, Osasune txorra da barik, betiko ah. moduen eh, Osasune, osasune txorra eh, Txan txan, oier Eh, eh, beti garten dugu Bizi zaitez bizi tartera beti garten dugu eh, Osasuna holkuek eta bar, eh, osasuna txorra da barik Eta gaurku behinak eta ati dauen eh, Lagun bat ekarri hoti duen. moduen Eskarrik Asi que uno, itxate motzu purtsu bat Oine lagune pasako da barrure Venga, derto ah. Ene bada, ba, bueno, a, a, ah, a, ta, ta nora due, nora due baina, nora due. Ai, sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sorpresa, ez da hi. Jose hain martxu. Nik eh, kauen, nik sorpresa, ni mitzela ez eh, kauen. Ba, bastante sorpresa zara bai, benetan. Bate nio bat nio bat nio bat nio bat nio bat nio bat baina bat nio bat nio bat nio bat nio bat nio bat Ya me voló el calamín, no me tocar por nada. va! Pues, ¡Sor, sor, sor Lucía! O ¡Sor! ¡No, no, no, Las monjitas de Durango, eh, tío. Pastek ekarri baina. Hau, parra salió. Las mojas salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. Eta, zunor zara ba, zunor zara ba. Ba, bueno, lehenko eta baina arratzaldeon, ez dakit, aimarrak esan dozte etorteko, e, gai batzun inguru enberbaiteko. Ah, e, eh, ninas... Ez duak bai, epunar zara sozialez, eh? Bai, ninas, esan duzu sorpresa, ninas eh, aimarren regu eta naz sor, sor, Maria, sor Maria. Sorpresa? Sor Maria, naz, ni. Ah. Sor, sor, sor Maria, sor Maria. Sor Maria. Eta, bueno, aimarrak esan dozte, dekola tarte bat irratizien, eh, bizi bueno, aidez, bizi... Ikusten ez duzuen entzako etorriako monja bat erratire, bale? Nik hau bat dut ez menta, gurutzi bateatzu. <laughs> Gurutzi bateatzu. Eh, gurutzi bateatzu. Eh, gurutzi eh. Ba, gaur, gainera. Arruxia, arruxia, guapa, guapa. <laughs> Horren ingure. Bai, guapa, guapa. Pasetxo, pasetxo. monji edala, mongi edala. Ia gaur, retu, gaur, gaur, gaur, gaur, gaur, Bai, imarrek esan dozte hori bizaitez bizitartekin dagoela, eta etorri naz bat e, katxondo gaur, eh, no, apur bat, eh, bai, bai udi etorri da, eta natar apur bat, ez da gehiago hormonak altera dute, eh? Alta, alta, alta, alta, alta, Zer gaur, hori, bai. osasun etxorra da barik, eta gaur osasun seksuala dinguru eningo dugu berba. <laughs> bai, ze... Ze importantean, ez? Osasun seksuala be gure bitxilletan. Eh, ze seksu e gure bitxiliko parte importante bada. Eta eskotan seksu egiten da oso gai tabu bat, ez? Zuko ondo jaino zuko jasetxu, oso bai. eh? ez? Zuko... Nik ere behaitxe, belan lehan, entzizan ere, mojak inazula handa, pero lehen, eh, ja, morzu buti ondo guri, pekatu zen, dala zen pekatu, ya garun dana libra no no caro ni ni san san hona, hona bai hona eh se que era ti que era un don si han harte que no anda pero si mo su te manda en ese de policía de nivel guapo guapo una caro ma castigo en la bueno si no conas bai pero te lo hecho ya vale eh bajo dicho gor eh. se gaur nata eh gure bisexuala aberasteko hainbat eh, filiagas ez dakit, eh, le gure gurado galdetu, Ia da gizuen eh, filia bat zer dan eta ia badeko zuen bate emate do eh, Filia ez da zundu txarra... eh, eh, eh Bueno, segun, hemofilia bada bai, baina filia Ah, filia, ah, filia berez da, aherra xer, super bueno, Eh, por ejemplo, sado masoquista sexuen, eta filia bat, Hori da, bai, izin eh, da. Pero, mítico, ez dakizu? Sau zure eta eh, zorro la... Bai. Bai. Eh, ba- ba- bai. Ez, ez, izate guztetan, bai. no sé, zofilia esan dabe, igual, zofilia, bai, bai, bai, bai, ez bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, ba, filiak diez, eh, diapurua talako bertente sexualak edo, ez? Eh, gudeko guzen desio sexual oso espezifikoek eta oso soruek, Eh, ba, lagutzen da eskola, gure bizitza sexualataz eta ba, gozatzen. Zoru de pasara zuizun, Ba, ni gaur nator, espliketan, eh, ni, bueno, persona gaixo bat naz, e, eh, sormari eta persona gaixo bat naz. Nik parafilia sofritzen dut, eta, bueno, nator aurkesten apur bat nire gaixotasune. E, zuri, eh, eta, ba. eta gero filia desberdinek aurkestuko txueaz, ba, entzuleri bat emagustetan ba baiako, ba, aurrera, ba, gozatzeko seksuetaz. Perfecto. Parafilia bakizu zer dan? Ba, eh, pute, mesede. Eh, <laughs> A ver, este con su pista dig edo pa, eh, para para filia. Oye, yeah, de que morro que son la hola te hola te gas en esa gare bata de cima culpi va. Hola con cera mate do. Ay, ay, para para fina. para, usa, Ah, ah, pa, ah, Ah, ah, fina, ay, ay. Bai, bai. Fina segura, eh. Eh, Max. <laughs> Ba, nina se eh, hierofílico, eh. Eta, bueno, eh, ni bakarrik lortzen orgasmo la eltsie, eh, sexue eh, esan da, gauza religioso sakratu egaz e, eh, lotut, ez? Nik adibidez txortan egin boto ine e, eh, kristoen gorputza egaz, ogiz egaz edo kurutze batekin, ba, oh, ba, ah, asto burro, ez? Eh, Baina, karo, normala, ez, que zara... No, ah, norrez. Ah, claro, no, claro. Ba. <laughs> Eh, azor maria. Ba, azto ba, dugu, azto dugu, ikusio gineorla. Horre lusita. Horre lusita. Horre Gero. Eh, gusta inate erotiku eta debotu elotzi, ez? Eta ez dakit, igual zu eribe aurkesteko txue, ba, gustetan baiat txue, ba, elixara sartu, eta bertan, ba, txortan Eh, Adibidez niri guztat izate asko eh, Ba, eruti eh, lan rollo seksualein hau eh, Ba, rosalizuek, Gurutziek eta Biblizak eta beruti altzuen Jose txu, gino gino kodo kodo, gure buzue eh, Barkatu da desbiztu da nos Zostan emigus da zue bai Eta bueno da, berez, eh, gaixotasun moduen dago hartutu, Baina ez da gini gaixotasun edan Eta hori eh, bakarri lortzen da eh, orgasmo edo e, eh, aktor seksualak arlo... Ez eh, da da? Oh, Romantikoa! Ah. kuegaz, ah. erligiozu egaz edo lotute. Ah. Eh, adibidez, asko epilin dozten hiri, templu baten edo txornaik edo gure gozu josetxu bai, ermitaren baten, Ermitan begoten dio eh, jangoikuen eh, eta... Eh, baten dior, egon da aukera darra dekozu, eh? Josetxu, Josetxu! Josetxu! Ei! Ni, Galtzeko ni zara, Gero ni pedecote olako desia sexual bat, ze, jo, gu abadetxien gauzoin, ez? Abadetxien, abadien etxien, ¿es? Río religioso horiek, ni etorrenaz bero-bero, hecho? ¡Dios! Gure gozu, eh... Eh, kabidua, eh... <laughs> Asier, baguaz? Bai, bai, agara juen tranquilamente. que quien jentzun sube, no se nos hierofilia asunto hau, sube eh, en persona baten bat, eh, en la olako, gauzak, ez? Eh, todo burro, nos moduen. Hierofilia. Hierofilia, hierofilia, de Hiero. Bai, eta hori, e, guk basan, saiatzen gara, ba, seksu harremanak eta mantentzen beti alba da e, leku sakratuetan, ez? Ba, elixetan, e, abadetxietan, erbiletan, eta eta olakuetan, eta horre, esita zinio batean duten dozku, ez? Eh, berez berbie, ba, bueno, dator e, grekotik, da, o sea, geroz, da, ah, sakratu eta filia, ba, maitasune, eh? Latinetik, ez dut, ez, latine, Latino, grego, franceso. Latino, Eh, bueno, eta gero bueno, tie, eh, modu guztitako da, pertsona bakotsari gustainako bere sexu harremanak eta modu baten bidiratzie eh, eta oso legitimo da, bakotsak dizila gure hauena modu osasuntzuen eta txorrada barik, eh. Ole, ole. Eh, dauz. Abakarri bat, eh, <laughs> A ver, artículo Batecarrio, vaya a corten, intensas y sexualmente, niños o adultos, hasta que aprueba rollo charramondo este artículo, ¿eh? Vaya, bueno. <laughs> Eh, con y moduko persona askori, adibidez, harreman sexualak le goz tu bate en eh, espada, eta espadeko... Esan duzu nire moduko eta titiburu de Titiburu, claro, es que... Estoy calor, estoy calor. <laughs> Estoy calor. Eh, bor, bor. Ba hori, gu ez zita balgara, ba izin alda, ba hori, e, eh, kruzifiko bat egon eskero albuen, odan adalaku ez. E, gu persona aski gara, e, eh, bizitugu sexue gu gure dugu moduen, eta guztau itinako, eta oso sasontzu da, ze? Eta gu asko dauz, eh? Hori jente, e, sinestu nire izango da gehiago, ez? Eh? O sea, jende sinestu nentzako izango dela gizko. Bai, eh? eta bai, eh? edo reprimidu bai, edizin eh? ape, bai, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, baina ni ba monja nazinez, ba, guztaina de pillo bat, oza... Claro, claro. Ni... Zuzauz eskondute eh, je, Claro, baina ni guztaina date, ba, dibidez, noen nien nire monasteri xora eta azten hasi nor pastita gehien eh, andraga, sarragazta... Eh, pelitos eh, de monja! Ipinenaz, <laughs> eh? Tetitas, tetitas de monja. Se me pone el cabello de ángel de punta, oza... Sea, <laughs> Ay, ama, busti, busti. Bai, bai. Bai, <laughs> da gero hori, ba, eh, pastelera, bota, eta hori, azukera, ah, ah, ah. azukera. Lotxua. <laughs> Lotxua. Bai. Eh, Jateko modukoa. Ar, txar, ez que era bilebel mobilet artikulo bat egarri baina ni telefonua ez da bilo zondo. Nerviosa pensata, ez ormanía. Ez que, Josechu, kendu zen llegañetik, Molesta mautxu jose txuke, botako gu bai, eh? ni, ni botako txekero bota birreko. Gauzi eh. eh, da adibidez, jerofilia, nik dekoten trastornuen edo nik goten don horretan. Modu bi dauz, eh? Dau, dau apur bat, dauz bi bertinte, bertinte, bertinte papa eta... Kata eh, bro? Eh? Ez, dauz bertinte papa eta bertinte Iker Jimene, dauz bisek, eh? Dios, eh, ba, ugenti nire moduen, ba, guztelakona, ba, hori, harreman sexuala, ba, elizitan aukin, eh, krusifiguekin, eta gero dau, beste hierofilia mota bat, deitzen dala espektrofilia. Ez dakit jau, igual, zuheri guztain jatzu, guztain behatzu esan eh, bilur barik, eh? Ba, ez da, eiko da! Bai, dibidez, e, eh, morbu ba, dibidez, eh, durangoko kasa dela horkaure jutie, ba, txortan eh? Olako leku... Horitze, mota ba! Espirituek eta lako mamuek eta hausen lekuetan, eta berotzie da hierofilia beste bertinte hau. Eta bueno, ni hori izazta imarrak etorteko nire, nire asuntu egotetan. Oso, no? Eta bueno, e, filia gehi zau dekuaz. Gure bozu ez. Eh, Ixeteko sor maria imarren haotze antzeku deko eh? Bai, bai, oso antzeku dekogu, baina, baina, Baina, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, bai. maju, maju, bai. bai. Hostia, eh. Josetxu, Josetxu. Josetxu, Josetxu. Eh, ya, eh, bueno. Adurre da ba, nire, nire, nire elburu, eh. Gaur eh, horregatik izazte aimarrek etorteko. Ba, bueno, izin da proban nire filia edo espliketi, eh. Azkenean filiari tabu hori zentzu hori kentzeko. segun bueno, bakotzak bizi hau seksue bizi dabe moduen. Eta, ba, jente hori gauza rago guztiak. Gauza, gauza positibu eda, ba, ez? Orduen. Zer da rago, zer da, zer da ba. Hori da, hori da, zuntu, eh. Claro, ah, claro. Ekin la kuestionen nundal. Orduen hemen, jente, jente entzako. A ver, bazauzie bizi seksualin gure bozu apur bat berpiztu, ba filia desberdin batzu ekarri duaz, proposamen moduen, entzuli entzako, eta vale. baten materi guztetan behako baten bat, ba, probau Hau da guapu, eh, hau niri, bai, guztoriate asko. Abono, abono, eta gero bota palma, eta... Ez da hori, ez? Eh, harreman sexuala janari segaz lotzie, erotismu eta eh, libido igoera bat emoti, ez? Eh? Eh, artículo el y viene tal cual, Me calienta más que el sol de verano ver a alguien con comida encima. ¿Te imaginas que si adornen como toquito taquito al pastor? Esto diré yo el otro día. Bueno, todo el pastor de sus oreta igual rekaleri eta zelan han este pretendiente, ¿eh? Ahí no, ahí no. Recaleta igual gusta que, ¿es? Eh, musaka batipineskedo, eh paparrien, Musaka, un bat que es. Oye, eh musaka hori chupeta ajona. Purga, ah, purga. Si si me bate que ya ven flana, o sea, hori hori izango san eh, perfecto, ez flana. Da. Desastre bat. Da, al sueni pinita. Al sueni venga. Eh, Ba, edo, edo de queso, por dai. ejemplo, al, la... Bai. Bai, bai, bai, bai. Hau da, azkenien, eh e, one, tarte honegas gure gune inda bat, ba, etxekueri eri behidea emon, hauren bizitza sexuala be hobetzeko, eta beti, sexue eta bizitza, modu osasuntzu den, ah, txorra da bari. Txorra da bari. Esan eh, da osun, osa, beti zen da, metiko con nata eta oso... Kalo, beti oso, bai, oso itxize, ez, oso karratu, bai, ez? Eh? Beti, hau, fresas con bai. nata, eta... fresas con nata fresa solo temporada macarri me cago. Macarri se ha muerto, puta, usted que no se cosía, me cago en Dios, <laughs> eh. la temporada que bota, perlas Hori da. Perri zati edo, guzti da, maia txioz, epe... madrileño. Eh, horre, perdiko horre, horre hueko txuen, abori garbantzos bete, ba, eta... Kaya batzu, edo, eh? Ojo, oh, cuidao, probai bizitza sexuala asetu alko dauen eh, filia bada, eh? Ese urno. animal hau, eh, eta guztiako zen eh, personentzako, eh, pet play, izineko... Eh, Ba, filia bat, bai. hau, ni hau etxate asko ah, guztetan, baina bueno, E, da apur bat... E... Eriako eh, asko guztetan, eh, baina. <laughs> Noizio me, ba... Ai, ai, eh. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Egun tonto bat edo zineleko, eh? Hori, danetik probau bida, jakiteko ze guztetan txun da, zerrez. Pet play, baina berez, ez da animali... Osa, animalizekin lutute da, baina ez da animali inguruen, eh? Berez da, olako, rol joko bat moduen, Zeinetan e- eh, Ba, zeizu harremana egin Bikote, irgote edo taldien e, Ba, persona batzuk egiten da bien eh, Personan papela eta beste batzuk Animalizien papela, eh? eh He imaginado. Solo imagínense que tu morrito te trate <laughs> tan bien como él trata a su perro, o sea, mimos 24-7, hablando como retrasado mental contigo. Uf. Uf. <laughs> Uf. eh, oixe. Eta gero, eta gero be, eh? filia dana moduen, oza, da dana, eh, aske, aske, oza, animaliz ez da izin bertxakuru bat, oza, alzara izin jirafa bat gure bozu, oza, ah, eh, nahi dozun, eh, nahi dozun egaz aurrera. Edo lehen esan dozun moduen, astu edo, sari egon esatean, eh. Burzu negaz. Egero hau da niko arraru, eh? Klastomania, klastomania. Hau da, eh, eslan Eh, zure bikotien edo sexu arremana zen personagaz gaz, e, eh, zauzenien, ba bere ropak eta rasgeti eta purtsiek emoten dutzun eh, morbu edo, ez? Eh, ez da egit, no zena ozen jozue norako zozer. zer gaza, errepiek ero berbe. norberana. Hori ja, eh. da, eh, ja, eh, lehenko urteko gaztetxeko kamisetak indolako gozak, ez ja gauzak, ez tozuzenak erabiliko gehi, oh, da? Ela xer, no digo, kamisetik ez, eh, ez apurtu Hori ez, eh? Hori ez. Barreolo, barreolo, oa, oa, oh, oh, txurreta zin jau, eta nera, Bueno... Sotan, zu sotan harik apurtu solan? Ni sotan, <laughs> neuriek, hankak zabaldu topera eta zaz! <laughs> sotan ni jota apurtu. eh, gero beste filia bat, hau da, neiko, neiko te dau, hau ez da hain tabu, ez da hain intxixe beste batzu moduen. Eh, eh, hemen maizien gauzen tariko asko egin hau, hau da, oda zelgania, ditzen da, bueno. Nik hori ez duten. Bai, bai. <laughs> Da, eh, Olako ez? ba, harreman seksualak eta deko zuzenien, harreman seksualak, ez tala zeta izen bier eh, koitu penetrazio harreman seksualak horok korrien, bai. e, da, eh, plazerra moten dotzule, beste personiek beste personieri edo beste personiek zuri hain keitie, eh atzamarka eitie, e, olako niko zabaldute dago hau, eh? Hau, Oier erdino behari guztiena kola. Zazt! Ba. Zazt! Zazt! Eitie edo edo... Eitie edo zuri eitie. Eh? Egur zune, batzuri... Batzuri... Zagula temporada, dino. Batzuri morbu emote... Edo eh, izan alda reciproko, oza, denpola guztien bisek. Baina hori, hain keitie sama, bizkarrien, eh, atzamarragaz hor zazt, eh, katu bat izango esan moduen, ba, bueno. Horbe. Hankapietan hor zazt! Praktika duztu zuen antzako, ba, praktika duzu eta ikusiko zuen guztien atzuen, edo ez. Eh, e, beste bat, hau da oso raru, eh? Hau, ez da, seguro Jose Txuri pasabeak horla. E, eh, hau da, dakrofilia, Jose Eta eh? hau da, e, zelan da, zauzenien beste persona batekin harreman seizura gokitzen, beste personien e, negarrak sortzen dut zule e, aktibazio seksuala edo. Pinta hau llanto, llanto ez dakit zer dan, ez dakit izan alda Llanto izan alda, txiliz baina bai, izango ziren, zaratak edo apur bat Ez dakit, ba, sarata asko entzutie, ba, pinez hain julea, proba, bero, bero, ez? E, eh, uno, komplikau, eh, produkte, komplikau, eh. Hey. Zer dino zuzu guaia? Ianto, ianto, da no, ianto. Ni jose txu, galdera bat engotzut. Idazten, idazten bakizu? Zagun, zar. Ba, hau zuetzako. Oda, i, <laughs> eh, jose txu, hartu boligrafo eta, eh, boligrafo eta papela edo, ez? Papela edo, bate maten bizkarra. Se, eh, dau filia bat, eh, gente ni cola, e, zure bikotekidien edo harreman egozen personen gorputzien idazti eta marrastiek. Osa, Zauzinen bero-bero, bai duele, eh, naixe erratizien eh, logue, eh, bizkarrien pinketie. Zor maria, zor zega zi. Zuri pinketie edo zu pinketie? Zu pinketie, eh? Errezun balatik nes, Bai. Hori da, hau da filia, filia artistiko bat, eh, gure gozu zuen alde artistiko ebe landu eta sakondu horretan, ba, bueno. Eta gabonetako pinetan, umieri pinetan da bizan jentia, zer? Que <laughs> dios. Mucho de su mes, Juan de Piñera. Un mes. No, no, no. Servicios sociales. Servicios eh, sociales. Así es. Así es. Vámonos. Ya que está… Ancaba de… Ya que tan cabas hartuz potzuen, Bultzapur bat tengo chut sartzeko eta galdetuko chuta ber zuri gustein atzun, eh autonepiofilia. Eh, Dala tal cual atracción sexual por ser tratado como bebés o niños pequeños. <laughs> no lo confundan con la sexualización de un menor. Da, eh, aprueba guztien atzule tratetie eh, zuri ume txiki bat izango da zinen moduen, ez? Eta hori zelan izango zan. Ai, abioie, beitxu a mi oye, Oh, <laughs> ah, se bozue! Oye, eperrizen polbostako Harry, pañala, dome cagaba en pañala, zibiltie, hostia. Bai, bai, emoten da humor bilu, ez? Eh, pañala bizitie. Eh. Eta hori, janari segaz, lo lotzen ni bi filia, eh? E, eta ume txikizien moduen tratau izen, gurako filia hori, eh? Hemen dan adiez, eh, proposamenak, etxeku probetako, zuen filiak, bajun probetan bat eta besti, eta ikusiko zue, zein guztein atzuen, da zuen e, eh, bizitzek zuela hobetzeko, eta osasunen pe bai. E, bueno, hau da, bueno, txistu egotatie, bueno, sin mas, hor txiku. E, bueno, bai, azkena da, zike bai. Azkena da, e, esplosin, dala, e, e, atrasino, sexual bat, eh, Pillen por el uso de líquidos en la hora del sexo eh, Bauri, guztain atzule hau beneko habituala ga, eh? Lubricantietan ah, <laughs> lluvia Lluvia, lluvia dorada Eh, Pueden ser líquidos? Bai. <laughs> Está aquí. Ori, ori, te ría tu bruno está aquí. dau. Gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, gazai, Atari, va den las. Oi, jorolé. A, Virgen, esta serie. Nuestro esu María bastante bien. Madre todo el así que si no la. begi begi bat diste bagarre, eh, pintxo moduen, begi bat izten jolas tu ne badu. Jonite, jolaste gurut. Que pena, qué pena begi zulotik hau programia. <laughs> Es que es ambisec. Baina, bueno, guren hauen apuru bat, eh, aimarrak ezaneste moduen, ba bueno eh, nire filia hau konteti entzulieri, ba, jakiteko ez tala gaita bu bat, dala oso normala ez, bitsa seksuala asebetetzeko ba, praktika desberdin egeiki, eh? Ba, ba. Eta etxen guentzako, ba, proposamen batzu botateko, hauren bizi seksuala hobetzeko eta osasun maila be hobetzeko, eh? Osasun ebeti txorra da barik, eh? Txorra da be, bakarri berzuz be, ho! Hori da, bakarri beba zauz, ba... Seksu izin alda bakarri, bigoteka, iruka, launaka, hori hemen dikatek be argitzizku, bere kataket, eh? <laughs> Así que eixue eh, guru guruzu moduen atrebidu gauza barxe probau, señor, está que guse gustainago, da bizi osasuntzu. Hala, aurre arte. Agur, sor Maria. Hautzi atorraimar. Venga, echarte más. Eh. Ostra, eh, ba, ostra, kanta bat saltagu uh, tekniko dauela letxe. Aizor vale, nego zure pine. Da, venga, rumba 3 nos. Hori da. Hau da. Maitasunen inguruko kanti, eh, eta honela Confesional y llora, eh. Pierna de cosute. Venga. Oh, venga. Kosetxu, terrenigaz. Buelta bat emoten. Etxe bada, egorramen etxe gara bakarrik, egonek badu ez. Eskerrak. Eskerrak. Adio. ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos, la forma de comprender o el modo de adivinar. tu lado, mujer. Tengo que reconocer, soy como un niño. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tus ojitos que me vuelve loco. Que me vuelve loco. Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco. Muy poquito a poco. tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos, la forma de comprender o el modo de adivinar mis pensamientos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me miran un poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco jamás podré ya vivir la vida lejos de ti, sin tu cariño. Pues a tu lado, mujer, tengo que reconocer, soy como un niño. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tus ojitos que me vuelve loco, que me vuelve loco. Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco. kamiseta eskuratu nahi? por la cara, musutruk for free, doan! Bidali eizu ezagutzen dozun, plagio, sampler, cover, mashup edo. One, two, three, Parte hartzeko bidali zure ekarpena gure whatsappera. Zeiboz lau, zero, iru, saspi, bederatzi, bederatzi, lau. Ara, nahi! Ega, one, two, three, all for, epa, ezaketake, laiar, la zola! Bueno, Josetxu galdera, nik etarte egin dut, eta aimar junda ez da ginoa jundan, nila geratzen azuekin, o... Ba, ekar orzun, Maria. Gero zuen, onta bide. no, da, bai, da, nik nik bat, tipo bat, mas gara, ba, eta traka, traka, nik zingotan, traka apur bat, saio gidatuko, apur bat bakarrik. Hau gogorra izinu da. Ba, ba, ba. Ez, bai, bai. entzule, ba, bueno, ia, apru, edo egiten, apru, bute, eta zerrator, zerrator, zerrator, ba, laixingar, laixingar, gure, lehak eti ez da. Bantxu, frio, leheri, fosfa, zizo, leheri, zamane, ainolari, trainolari, bantxu, trebor, Urba ingatu dugu, golpi hundu mundu gero, eh, dios, eh, da bixe ba. Zer? Zer zandu baino, eh? Zer zer zandu, hose, txu. Hemen basun urba ingatu da sormaniak emotzu, eh, ba, eh, jesu kristu egin mendun, ez benda. Ah. Eh? <laughs> Sor Hola! Ni hasi nazi akatzon dut bine, eh? baina bueno, laixin gerra aurrera. Eta hori, bueno, eta bat, eta kantu eh? da, azte bat ero zapat fenomenu, horre zen da, pataleu katetan da, zuek no kanta da, eh, eta hori, eta hori, eta hori. Na, ba, bueno, teni eta zarra moio moten, ja, ah, badi, baina ubin ba, Bota luze. Dardu, ba, hoxe, batek izardan bat horre nekantuen da zuke eh, asbat nimenzen da eta horretako zara, zai zuek ba, ba horre gero esmodan duzen horrek eh, esan da eh yes, ditio ze eh, azte datez eh, kamo zen eh? Eh, Facebook eta... Ah, Facebook, Facebook eta Instagram eta horrek... Aguaz, aguaz... Choize, choize zen da, choize, Txio, txio... Twitter, Twitter... Twitter, Twitter... Twitter, parte hartu izu, horre, peniz, egin, egin, egin, Se que ponen ya hasta encima Telefon ti, como en el lau, Zero no iros a espirar, se ibas hartu, la torre, te va Ez, eh, mitzu aparta. Tole, le eta ki ba bueno, hasta no tan la xingerda, ba oi arramezua, el más Ba bueno, adibidez, eta da bolotu hartuko zuen bakarra, bakarra bata ez esta itxilla, eta bueno, baina ke biguru oso ez, biguru oso ez. Ba, Cristina ta justo que esa rikin justo de la ta, eh. Hola, ko, me me ez da. Eh, karo, nik egin eh, pasan nazten eh, fiel fiel da bagi zepasun da Arna sartu zein ke sartu zein ke Hone ba, Hone deko aerofilia Hone deko aize bari geratzi, eh, pintzen dutxe Launtza arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, pentsa arna, arna, jende arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, arna, Mucha información en poco tiempo. Da, oye, da, bueno, esan genuen da, que eh, la niño, ta que eh, doble, eh, hau dices baina niño irugarren bat. Eta horre gara, bos punto mongo bos puto, bos, es bos punto, es parkatu, eh, bos boleto, eh, bos boleto. Hori pasen hasti, nintzune benik, eh, eta hori, ori, pirie eh, bine, eh, bajo bai. acta, firme por el concejal. Da, bai, se midan, Bizi bildu, bizi, esan ez bebo, no. Bizi bat. Jantzan, bueno, aste honetako lexin da ba, sor maria, berenkatua, eta, bueno, da hori. <laughs> Ipiniko aurreko bai. azteko, o sea. Bai, Venga, bueno, bai. bai. Bitxoin, eh? Badu, bai. eh? Eh, no, gaur, bau, eto, eh, gero, bai, xo, gero, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gero, bai, bai, bai, bai, bai, bai, A ver. Ni que creo que no, Al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa de su tallo enfermizo. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor y que tu culpa fuera solo por mi culpa. Y que tu culpa fuera solo por amor. Y que los besos flores negras de la rambla son. O de un rincón. Bueno. A ver, eh... ¡Eo, ¡Eh, ah, eh, eh, un rengón! Vos, has quedado espantísimo, ¿sabes? La liasco. <laughs> Z... Eh. Complicado, eh. es que bai joan oin da bizo arre de da lehen albondiga eta albondiga ba junta dugu izan bila da bengura ez ez eta eta uno <laughs> Eta hain eta hain igual. Eh, ya no va a eh. Onda es no. Ah, bai, bai, bai. Goxo, goxo, goxo, goxo. Bai. Tipo, eh, tipo, eh? artistia, artistia, ida, eh, bai, bai, bai, bai. bai. Eta ba- aukera, batzuk egon ziren, ez da? Bai, bai, arke bai. <laughs> eh, bale, oza, hori zen zan ah. gure abeslari ze, eh, ariño gaztekue. Bai. Aukerak zen bai. zuzien, bai, bai, bai, Aukerak, eusen bai, Bota bai, De dios! Bost. Imanol Azurmendi, Euskal Memegilea. <laughs> Ne dios, norrete da. Eh, da. Imanol Arias, aktore... <laughs> Coño, como el queso de Burgos, Arias. <laughs> Eh. Burgo, Burgo, de Arias. Burgos de Aria. Emanuel Alguazil Burgos de Aria Emanuel Alguazil Emanuel Aparrala Alguazil eta eh, Atletico forofo lenengo Eta gero <laughs> entrenatzaile eta ex jokalari Eta oso zumbabue Eta bai. oso zumbabue Emanuel bai. de Only One Eta Emanuel Aguirre Idazle biologo eta salsero galanta Eta salsero galanta Eta salsero galanta Horre die bost aukera, eh? Horre zin aukera, vale? Ba, entzuli ebe entzun dugu ja, aukera gordaus? ez dakit, erantzune jaso dugu. Erantzunek, oh, ez dugu jaso. Dekogu sosketa egiteko. Vale, o bai jaso dugu baina ez audizo bitarte. Ez bitarte. Ja, pena, a ver, gente enrolla, eh? Bidixo, ikastan nik ikusen erantzun, bidixo, bidixo, bidixo, bidixo, bidixo, bidixo, bidixo, Zan zen ma, pasan ez den bau, xe, bidixo espartartu eskero, bos papeleta. Ah, bos papeleta, bidixo espartu hartu da eskero, bai. Ah, basta jaso, va, pesantza, es. Ba, bueno, anima Niri bullying nixen da hori. Niri bullying. Bullying. Zer da bullying? Ia, eh, nios, me Bueno, ba, gente anima bera egun, Josecho. Urren gotarako bak izo, boleto doble eh. nuteko audizos, da, bos boleto o bidizos. Suri bulin, suri eh, mubin. Leke la tele unia, eh. dio, hata ez da, suri eh, mubin, zene mena eta bueno, eh, iñu sente, ikata bera papaletia. papaletia tala baina dina igual, sari zebe goratuko guzein jan, eh? Ba, eh, claro. Coño, sari zebe goratuko guzein jan, eh? Ba, eh, claro. Coño, Ba, polit eta oh, elegante oi, ba. Oi, ama. Eta esklusibu. Eh. Nani zela mazteko alaba. Zein? Kamiseti ba. Ze kamiseta? Ba, nahi xerretiko kamiseta nire izin da mefiko bat izin da. Ah. Iri joveli dela zu? Nik, tar, nik tartita, nahi gara behar tarti, ah. eh, jose ah. txuren ah. konsegu. Ah. Ze konsegu emondo zu ba? Karo, ez dut emone, ze eh, berandu nuen az, berandu, berandu. Ba, guen ez etorri. Allah, qué qué qué qué marquía, no. Osaus. <laughs> Es que será pesado. ¿eh? Eso es Bueno, aurrengo os etxo. Entzun dago abeslarixe. Eh? Eh, Baratsu na amigo. Venga, el erantzun. ah, el Erantzun, Es que claro. Sor María, os he aurrato postre nordón, coño. Sorpresa. <laughs> Sorpresa. Sor Juana, eta erantzuna da. Me katxe xe lamar. Me katxe! Ba, bai, ba, urreko hastien egon zan Imanol. Imanol Agirre, e, idazlea, kresale liburu idatzi dauen idazlea. Eta salsero galanta. Salsero galanta, itanto. Eta haima gauza, eh, bai, uste dut, urpekaria, e, badala bera. Urpekaria? Bai. Urpekaria. Urpekaria. <laughs> Horix ez da izango. Eh? Urpekario hori, ja. Bai, eta abeslaria, Paso oso taldean Urpeko arrantza zaldea <laughs> Urpakari Lekat Bueno, eixen <laughs> Bueno, balik guia Habez da, diskutu, eh? Balik guia norda Peka Eta parte hartu da benen danen artiene sosketimiko, ez? Miko da Binka! Binka! Vinke, eh? Uno! Bate mate gerrago, miko dau. Haze, bat ere, gerrago, gerrago, nik hemen eta toma porko. Ba, izta izi, egos nor telefonu en jarte mate, do. Sormariari bate matxo gantara dautxas, eh? Nira, bapurrat, jilosko hortzen hazia nago. Mojito salio tetulando a las dos o tres de la mañe. Ya no debes de grabetan, eh? Hemen che bai, beka, eh, eh, inusente, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, latente, trequete, trequete, trequete, trequete, trequete, trequete, doble. Dios! Norda! da! Etxa, ez da eh. es geldi! Egun ematen. Apa, eh! uriarte! uriarte! Zorizona, La monjita salió de Durango. Ba, deitu emiko, ez da, garaz? Eh... Oh, garaz, garaz, jutxe, bueno, endanek nikiko berba. Hombre, bai. Ba, ba, Beste nik ez dut egiten eta, eh, miko zuberba, ez? No, ez dut ez dut behin, ez dut, Maria. Ai, ai, ai, guapa. Ene. Ez Maria. Abaren txetik anpora ez, eh? Maria Jose. Jesus Marikose. Hartuko te dago, hartuko te dago. Jose, txu Jose <laughs> Abadetxe batian, eskombro hartian Antxe alkartu zidan Jose, txikinkeri artian <laughs> Emaida zu Jose Jose, txu Emaida zu Jose, txu eh. Uno arre, gase, poteo, poteo, nabel laue, poteo, mateo Umi egorte gitxille, poteo, nabel Mateo, umi gitxille, plaza mugetan da, azturtaz da, nabela, poteo, endakren, eh. manu, heo hey. Hola. Llamada sin contestar. Hola. Hola, zen biu. Bigarren aukera, la beste bat. Eh, bigarren aukera, beste bat. Nor da, jefe, Zeu. Zu ez. Ni ez, bapu, jo, pretendo, ba, ba, ba, ba, Le pocha, o sea, barrio de Chocola. Ah, un puesto curado. Venga, ah, venga va, ale. Ah, le pocha, se le torrean. torrean. Algún estol eh, eh, eh. de rico, estol de rey, estol de rey. Hemos de su, estaba yo bueno. Era que de sacar un estol de tati que rey, que estol de rey. Bueno, José hecho de cuenta algo entretenimiento de arte. Estol de de que regitran. A ver, ¿qué Gase, eh, gase. Ah. Chica maja, gase, gase. Arte gotuztera nomo, gaze Oooo Baina azta, azurte Hala, gaze, gase, vámonos, zu Boloto bikoitza Mano, baina, boloto Venga, venga, grau Grau Grau Grau A ver. Ya barri ta Ya que casi es un grabetan da, movia. Ya, echa, echa, ni, ni, ni, ni, ni, piscate, piscate, piscate. Que to, que la nes que lo tipo grada, caro, caro, si buru pensado en mi da, has pensado en mi da, buru pensado aguas berbain, Ahora ore, ore, ore, me taca, papeleti, me niño sentí diga suendo. A ver, echa, erre doble, técnico, dale, dale, venga. Dios, itxan zeus doa. Ego hieli bala diau, ego teko heli. Estau enfoketan. Ostra, ez da izen da. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a Idoia Castillo! Nor? Idoia Castillo. Idoia Eta nik usten dugu eskuinu zentu dunean, fondo, fondoan, takatiki, takatra. Idoia is... Idoia Castillo, este cobre el teléfono está. Arran, mojo. Bai, bai, Teléfono, Bai. Claro. Va, ba, pasaste eso. Pasa un like y arrete. A viñoso en Diego. Oñimo Eta, bueno, bani bitartien bat, eh, eta kueko betengo, eh, eta idoia kastillo moduen zuke mena, ba, urso parte hartu, gure oso guan mixetina, base, San Juan nengo dan sosketan. Ba, zen biozu, zen redes sociales, eh, hor parte hartu, danetan, danetan, danetan gauz, eh, Tinder, Lobo, Zanetan, zanetan hortan hartu parte, eh, pini. Ya, post, ya gabiz lehen eh, propaganda egin nipe gureti, propaganda burua, den. Jorxo. Esan, san, nire maitea, esan, txoko maitea. Es, es, Bate, bate, gure horxe sormaiari postasuna burua demona badetxi, eh, ba, idatzi izela, deitu zei bos lau zeo iruz aspiratzi, idatzi lau zenbaki, eh, eh, benogona, zain. Ala, ala, de dios, egotzu, zuzu, eh, gotzu. Eh, bai, bai. bai, ati gezabalik, eta hankape, bai. Hankape, bai. Eh. Nea, eh, sotan dela zatu da zeat, da baina Sotan dela urre karri da gaur eta eh, horkati hain bizta Bibi sotan da, bibi sotan da Sotan dira gara behar nikuz eta horrek horrek kulo horrek muak Zote ez horrek ez horrek manitza horrek kulo horrek Aken du horrek Jero txua, udarna hau bedinkatute da, beh Bai, darzen jen bedinkatute da, beh ba. Uste den batek. Ai, Ai, ama. Ai, ai, ai. Muna baina nire beden kasiño bat ezeko horri. A ver, bai, gu, deixe, deixe, deixe, deixe, deixe. Ate kios, emparkatu noi den noi deki Castillo. Castillo. A ver, altzen dauen. Hola, buen Soy <laughs> errazke intzen da. Ah, errazke intzen da. Aite errazke intzen. Oine paintia. Aite irna. Zerazima paintia, bai. Llamaba por preguntar, eh. Eso no tiene que todo la sierra, baina. Hore, bestuz kuartu biara la... Ni patzita da, da, gila, hor Ay, castillo. Ide, Castillo, eh, zenbat eta zenbat kaino ide, gozuz dut Castilloko arrezitzen daipa. Eh, <laughs> asko! bueno, eh, inusente, beste papeleta. Venga, beste papeleta, venga, a lo loco. Dios, es que, venga, eh, triste Ah, es, llamada sin contestar, hala. Eh, tío. Bueno, ya va, ba, bueno. Baskarrik asko aparte hartziarren, baina... Bai. Urrengo barri doia, urrengo barri da. Urrengo Venga, a ver, choña, erredoblik primeras. que ino zende ateik papaleta Bateria poli kantzaben bida azkoa, de. Hain beste erredoblik kantzaben bida bateristia. Ateik Venga. Eta sormaria hotze, hotze, ¡Gase! ¡Aleitia! ¡Vamos boxeadora! ¡Eta, se le me ¡Gure, irate! ¡Irate, irate! ¡Gurena! está bien, va! ¡Vai! ¡Venga, agarraste! ¡Va, eso, va! ¡Me he molesto! ¡Me he hecho! ¡De tío! ¡De tío! ¡De tío! ¡De tío! ¡Se da serio! ¡Este cola! bueno! ¡Ja, Eh, José no jodido. ¿Eh? no." eh, pinchaba. Adrián. Ah, Adrián. Andoni, Adrián, Adrián Herrero. Adrián Herrero. Adrián Herrero. Adrián Herrero. harto de Europa. Es que, Adrián Herrero horik este Edo, eh, eh, ar, de itxitzat, ei tongo Atai, papaleta de eh? <laughs> A ver, benetan, beste bat ah, ez, deituko pertsona bateri Ontzes, Sartu jo neixan gure eta la hostia, Te Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, la <laughs> Eso es que, de tío. Eh, va eh, ikutu edo, Josetxo hor, ah. berba ta berba. No me va a casa, vale. Berba, berba este que está bella. Hola, Josetxo. Aloha. Oni beste eskuartuko ba. Ya tú estás, no, no vas a hecho esa de. Ni ni camiseta de gusto la eh. Me prefiero esa otra. Y la pocho, va eh, un niño bien resumido y hoy me eh. Che <laughs> contra que eh, ni ni eh pensaba ez dut eh, hori jari eh, hain merketan Bueno, a ver, ez basko hartzen honek jazta. O sea, es... Bueno, beste bat. Nulo. Azken bai, azken, azken saiak erabat. Ezin gara jun sari jen mombare. Ba, esto es cuarto. Azken saiak erabat. Jo, eh, rekal, tío. Rekal, ez da hartu? Ez da hartu. Horrek ez da hartu, horrek. Kalame, horrek etxo Eh, ez dau prestaute, ja ves, eska biston gori geiten dau dana. Bueno, edo eh, aquí gaurko danari boleto doble. Venga, llamada en mi baño, bai. bai. No dale. Ah, vale, venga, de hecho, de hecho, claro, por supuesto, hombre. Le eh, dio, le dio. Ahora un cartuco da, esta. Bueno, va ba, hartzen badau iruko itza. Adiós, ya eh, le he metido tu tu. Buruan de una cheta que acabo en sandit dit, dioro. A ver ea hartzen dozkun. Ah. Hola, kaixo? Hola, buen dia! A ber! Hile, putxo! Eh, teknika, kamo bio, miu, teknika, eh? Hemen ez zuzen falla! Iso, Maria, no te men frias, eh? Egon horre, egon horre, aguanta, va, eta musa, ez dira gitxe atzen dut, Hau, eh, mikrodaz bat emoden da, hemen botu irigo mitxizu, eh? <laughs> Berotzeko. Mirotxego. <laughs> Nor Ba, ero, ero, bueno. pasapen, topa ulista, bat da alazar. Eta nigo. alazar. Beko, aurrekuen... Eh... Ba, hartu Eh, aurrekuen esaben hartu bat. Adibidez. Vale. Bueno. Hola, ez dakit nor da. Hola, que esan. Hola, que hai. Hola, bon dia. bon dia. Hola, buenos dia. Ya me entiende a mi. A ver. Eh... Ez da Alakorik. Dios, ha sortu mena za. Eh. No no queda haciendo. Qué bicida. Chon chon chon Idoia idoiak idoiak igual hartzo eskuen, eh? Mono, ya, ya. Idoia izina lehenengo kue. Sí, idoia. Bai. Castillo, ah, castillo, car castillo, ah, Castillo. A ver, a ver, a ver. Aupa. Idoia. Hola. Idoia. Hola, Idoia. Hola. Hola. Hola, son modos, eh, Zer mangaves. La mamá. Son modos. Bye, bye. Sarro, pues yo pote Eh, chino, la false. Eh, chino, formal. Formal, formal, bai! Os manieta, Jose, da casualidad es la sierra, tía, y pinche su coa. Eh? Na xia re rati hasta su que un pinche va en su tena falta su minchar tienda gaburru se Astu zago gara. Aiba, ez ez zut euki, euki gina. Hau txe jarriko, tein txe jarriko. De dios peni, eh? De eh, vital. Ela ixe eratia entzumen bera, eh? Nuzin da bena eratia ikon una bixa, eta, eh, Bai, bai, da kosu tratatzen zara fatzen zu, eh? Da da kon telefono hartu ez zuen, eh? Ke pillin, pillin. Ha, <laughs> Da, men, da, eh, ni entornas invitada, beste un zin, berbai pesta biten. Idoia. Eh, idoia. Aupa, idoia. Aupa, idoia. Hemen gauz da, antza, ba, sosketa bat enju eta antza, ba, zure izena urten da, sosketako... Antza? Eh, basotik urten da zure izena eta sosketan direko... Sosketan direko eh, papeleta bikoitza ukingo dozu, sosketan direko. Azti dozen zei, bel jateko kontrako estarretxe guna gota. Bori, bi papeleta ukingo zela eh, kamiseti eh, sosketatuko gu, eta bi papeleta ukingo dozu zela eh, kamiseti irabazi alizeteko. Hori ba, sosketan dire, bezin no. sosketanako boleto doble. <laughs> Que <laughs> trampa de premio. Que trampa de premio. Que trampa de premio, eh, honek kutra zuen, eh? Eta, kabiz derra, oso zer, jode, que gente, hombre. Hori, eskerrik asko idoia aparte hartziarren errene eh, gure lehiaketan. Ela isi Bai, bai, jarraitu parte hartzen, abertzen eh, Baina, baina, zunik erratzen dut, parte hartu da garrik ez. Pensa dut gai baina, ba- baina, ondino beste sosketa baten sartu binaz. Hori, da, klar. Baso komplikau eh, da, uzi doa, komplikau. Ja, sosketan basuz. Ez da, itxe. Baina, Ya, urrengo bai, hartu, vale, eh, ba, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko, zuri patatxan. Da, onden, ja. Onden, Eskerrik asko. Agur. Agur. Bai, Agur. Ai, disurtao, eka. Jose, txus, izan dozu, postri eguz lebera, zero... <laughs> eh, a ver, Jose, Sor Maria Zelosa. Jose, Zelosa. Hoy bai, hoy bai. Esto se sotana, usaran zabaldudan. Esto se me gusta en... eh... Llegamos kortzen hasien nago berriro ere. Eh? Sorguata! Eh. Sorguata! Enda, eh, que va! no jonten da barrio? Es. Ah, hori, no. imagina ya... Entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, entona, pinida. Sor Maria Pinida, eta José Chu, eh, Iser Dillenas. Ah, me mil colorado. A, a mil colorado. Vale, da por nueva, ya que me he dicho que estoy vermelho, da, Datorren azteko Datorren aztean Datorren aztean Datorren eh, aztean eh, Jaken entzun den boteko Datorren aztenako Begiremen eh, Tak audio nuevo Hay que poner Kanto Amate majarriko da Estakit Beako zu Espadako su Epesan nikin gota Ez, ez, ez Badeko gu, badeko gu Badeko gu, badeko gu Datorren Badeko abestize Abai ah, Eta Eta ontsa ipinikot, vale? Venga, Venga amon Dale, teniko Iru, bi, bat bi, bat Mm, don't ever put your faith on me, I'll only let you down. Don't pick me up when I stumble, just leave me on the ground. Yes, why don't roll out the funny things I say? And I couldn't give a shit if you go and if you stay. I don't need your pity, I don't need your bullshit lies. I don't want your opinion on the faults of my life. You can talk all you want, but I won't hear what you say. I am an unforgiving prick. I'm just living the bastard's way. Eh? Hostia, ona, ona sakona, eh? eh! Izortako batek esango da modu, eh? Latina, bai, Inglesa, inglesa, hongo ekarriu. inglesa eh, iga, ito, ya, oso, baina, bueno... Zerra, bi, limitetan edo... No <laughs> Ah, No na, eh, bueno... Bai. Eta... <laughs> Ah, ah, ez eh, situazion. Ah, ez da, betxu ja, ben azkarra la. ja, eta dicho, atenik emena que hori de seina gine zen dire, eta bueno, está da, ez zare mida mata, bueno. Bai, está, bueno, eh, en jo, o sea, entzun dugu. Ah, e, bai, está, aukera, que... Claro, eh, eta, eta ontxe, ah, aukera, que moteko... Eh, bai, aukera, que moteko guz, ez? Aukera, que moteko guz. Eh, vale. Txolopote Txolako latoizko Latoizko Latoisco, joa Txolopote ah, Txarantxe Laune zona Txolopote Txolopote Txolopote eh. Gero beste bat hamendik ibilidan tipo bat Nun sartu da baina Lepotxo Lepotxo ah, Lepotxo ah, Lepotxo eh, Eta atzetik beste bat Olan eh, afrua zibiltzen zen bat Pelotxo Onze 11 11 11 11 11 Hala. Eta ni aukeran istertxo, eh? Oh, eh, eh, eh, eh, eh, Muslito, muslito, muslito, eh, muslito, de pollo. ¿Quieres más de pechuga o de muslito? Gambo, Ander, eh, Josechu. <laughs> eh, papacho, eh. Me gusta de papacho. Cri, cri, cri, eh, cri. Ni pollo ni nada. Pollo, pescado de corral. Ahora que esto vale yo. Ah, pollo, ah, por saco, hombre. Ni muslo ni me contramuslo. Jamiana, chulete. Eta kaio batzuk sarmarian ganean. Epa, hori da, eh? Dike, <laughs> txakurne, gozu dago ah. nas lan minetat, eh? Hala, hala. <laughs> Bueno, Josechu, ya eh, hori, eh, amaitze juteko, entzun dugu eh, abestiz, eh? Sí, urrengo, urrengo astien emango dugu erantzune. Bai, eh, Abes la diskutu horro kinogu, aukera gizien diez, eh, esla gizien diez. Potxolo, le potxo, pelotxo, da txolo pute. Neri <laughs> horre, horre, bertzu bineke, eh, horre, eh, hemen eh, bertzu hausatzeko, lau, lau, lau, Nahi ah. duzun doinuan. Eta no. esan dugu moduen, eh, urrengorako <laughs> animau, eh? Zarbado zue erantzunek bari be audizioz eta bidizioz bidaltzen, eh, gupe zuen berotasune sentitzeko irrazionetan honetan, ose asko eskartzen dugu. Jose txuko eta zune, eh, da filia dago, ne? Usteinako pinena katxondo, eh, zuena botzak entzun, ne? Eh, eh, eta hoxe, banima ba, hoze jesie, zei bos lau, zero irusazpi, bratzi, bratzi maki botaten, nire azteko boletu. Korda, korda, korda, eh, idatxe txetak, boleto, eh, idatxos, boleto, eta bidiz, bi, bidiz, bi, zinko, zinko, Herri mamarik, <laughs> dos por uno, Sor Maria gure gozu bat, telefono Bai, bai, eh, hemen egon Tinder provizioa saldu Ba, maite, asko maite zaitut, de zan, zan, aplikazio aplikazin Kaixo maitea. Kaixo maitea. <laughs> Asko maite zaitut, maitea. Asi, bai, hirna falta jasuz dein daba, uno, ah, uno, bai, aprobo. Ontxe, gara, Josechu, amaitiko eh. irratzaio, bidan moduen, onda amaitiko. Asko lego, asko lego, asko lego, asko Eta idoia zu, bai, bai, idoia zan, idoia Idoia Castillo Idoia Castillo, ipini erratzen, mekabun zoz, eh, ipini Mun erratzen, bau bila tan ipini eta entzun Nago zato eta bixi laixi arre gratia Apa zuek eta upala, josetxo, teke, teke Eurre, josetxo Ahu out the body there. Kiss me darling, when I'm drunk, I'm panting there. We gave the turtles running off the reek the corn. They were eyes it, cut the stuff like grown to be on the Dublin's brand new pair of blows, rattle all the bugs, fighting all the dogs on the rocky road. The Dublin one, two, three, five, hunt the hares, dropping off your people sink, and That's the honey cure when air is out to drink. Say the lassie smile." but all the while I've been curious I was such a bird. Above and lassie was I heard. Why desire a point till I was sick and tired of the rocky road, the double and one to break a fire. Hunt the hair, turn down the rocky road. Shapady the basis and applied a that But constantly when I took a stroll All of the quality bundle it was stolen But they could hardly something crossed my mind When I looked behind the bundle could have blind upon this However the last two were a row For me can't grow was so much involved on the rock Roll the double and one, two, three, four, five Front the hair, turning down a rocky road And all the way, double and one, but I'll From there I got away, we down a foil landed on the guy just out the ship was sailing. Captain at me roared, got no more of money when I jumped aboard a cabin of ground for paddy. Down among the dykes, there's some hardy wrecks, there's some hardy chicks, the water will be popping while I'm on the head. Wish that I was dead, fight the first day and the rock called a double and watch and great the boys. Hunt the the boys of Liverpool When the sickly line they call myself a fool I could no longer stand it, blood began to boil for I was losing all old aerosol They began abusing her army, so society in The end of fight, Galway boys of Bonisall Went to Hobbiton with a loader right Joining me and play, me cleared the way for the rock, the number one, two, three, four, five Laixia herrirratiko kamiseta eskuratu nahi? Por la cara, musutru, for free, doan! Bidali eizu ezagutzen dozun, plagio, sampler, cover, mashup edo... One, two, three, Parte hartzeko, bidali zure ekarpena gure whatsappera. Seiboz lau, zero, iru, saspi, bederatzi, bederatzi lau.